prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Konkrétne v tejto chvíli sa vám eh, z Bansko-Bystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač prihovára Boris Koroni. Čo povedať na úvod dnešnej relácie? Nuž, asi toľko, že e, spomínam si na to veľmi dobre, hoci odvtedy už e, uplynul pomalý rok, respektíve, aby som bol presnejší, 11. apríla bude presne rok odvtedy, ako som sa aj spolu s kolegom Petrom, Petrom Kršiakom e, zúčastnil v podobe hosti v publiku jednej mimoriadnej akcie. 11.4. roku 2016 sme totižto boli pozvaní do bratislavského ateliéru Babylon na slávnostný, taký dalo by sa povedať, gala večer redakcie časopisu Zemavek, ktorý mnohí ste poznáte. No a na ktorom práve tento mesačník udeľoval eh, cenu Prometeus. Možno niektorí viete, možno nie. To je ocenenie, ktoré udeluje toto periodikum tým ľuďom, ktorí sa e, osobnou obetavosťou e, pričinili e, za dobro všetkých. No a v tej dobe, keď sme tam boli teda aj spolu s kolegom, boli na toto ocenenie nominovaní traja adepti. Prvým adeptom na toto ocenenie bol rímskokatolický farár Marian Kúfa, ktorý sa však nemohol na tejto akcii zúčastniť a tak na miesto neho prišiel štatutár Inštitútu Krista za Pavol Vilček, ktorý nám tam všetkým prezradil okrem iného napríklad aj to, ako inštitút ich, e, keď chce reálne nejak pomáhať ľuďom v núdzi, tak akým spôsobom je nútený pohybovať sa na hrane dodržiavania nezmyselných predpisov. Druhým nominovaným bol predseda Slovenskej lekárskej únie špecialistov Andrej Janco, ktorý zase pre zmenu skonštatoval okrem iného, že dnešnému zdravotníctvu ide o výkony a nie o zdravie pacienta. To bol teda druhý nominovaný, ale hovoril som o troch nominantoch na túto cenu. Tým tretím bol človek, e, ktorý síce už dopredu predznamenávam, nezískal napokon spomínané ocenenie Prometeus, aj keď e, mňa osobne ten jeho príbeh a vôbec príbeh jeho kolegov e, zaujal najviac, a to je len môj postoj, môj názor. Dokonca mnohí z vás, vážení poslucháči, tohto človeka veľmi dobre poznáte, jednak preto, lebo máva u nás e, v Slobodnom vysielači veľmi dlhú dobu už e, svoju vlastnú e, reláciu, hoci teda on so svojím hlasom nevystupuje, ale jednu reláciu má. To je jedna vec, prečo by ste ho mali poznať, ale zároveň on aj už u nás vo viacerých reláciách vystupoval. E, nielen u nás ho poznajú, ale poznajú ho aj v mainstreamových médiách. E, pokiaľ ide o tieto médiá, tak tie e, mali v poslednej dobe tohto človeka dosť často vo svojom hľadáčiku a intenzívne sa mu snažili ľudovo povedané nasadiť osľu hlavu. Snažili sa a v podstate dodnes sa snažia o vytvorenie mediálneho obrazu, podľa ktorého je môj dnešný host radikál, ktorý nerobí nič iné, len pobehuje po lese so zbraniami v ruke a samozrejme ako inak zrejme tiež šíri nejakú tú ruskú propagandu. No a ak by vás zaujímalo, prečo vlastne všetky tieto nálepky na adresu aj tohto človeka, už preto, lebo si dovolil e, byť členom slovenských bráncov. Keď toto poviem, tak možno už e, mnohí z vás tušíte, o kom je reč. Tým tretím adeptom na ocenenie Prometeus bol Filip Rázga, vedec z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied, ktorý vtedy pred rokom hovoril na tej spomínanej akcii Prometeus o ťažkostiach, s ktorými sa stretáva jeho vedecký tím, snažiaci sa vyvinúť revolučnú metódu na liečbu cukrovky. A čo bolo až také neuveriteľné počúvať, e, bolo to, ako nám prezradil, že sa tento liek snažia vyvinúť slovenskí vedci bez prepojenia na akýkoľvek farmaceutický biznis. No a čo je pre mňa veľkým potešením je to, že práve tohto významného človeka môžem privítať v dnešnej relácii v prvej línii, pretože ho máme v tejto chvíli na Skyblinke. Filip, dobrý večer ti prajem, ahoj. Ahoj, dobrý večer všetkým poslucháčom. Tak, výborne, tak spojenie funguje, ja verím, že teda fungovať bude počas nasledujúcich dvoch hodín, lebo toľko času máme vyčleneného práve na začínajúcu sa reláciu v prvej línii. Samozrejme, tak ako vždy, ide o kontaktnú reláciu, čiže v prípade, že vyvážení poslucháči budete mať chuť, potrebu niečo sa Filipa opýtať, lebo naozaj ide o tému, ktorá sa mnohých z vás, poviem to tak, žiaľ Bohu, bude bytosne dotýkať. Ak budete mať chuť niečo sa ho opýtať, e, ale respektíve vyjadriť nejaký názor, samozrejme môžete tak urobiť tromi cestami, keďže máme Filipa na Skype, tak tým pádom je telefónna linka voľná 048 381 0101, to je telefónne číslo semku nám do štúdia ak radšej píšete maily, tak potom na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk prípadne môžete ešte reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko na našej stránke Otázka do štúdia. Takže toľko k eh, tým technickým informáciám. No, Filip, Mňa to no, vtedy pred rokom, počujem, mňa to vtedy pred tým rokom tak trošku mrzelo, že si tú cenu nevyhral. Musím sa ti teraz takto priznať verejne pred poslucháčmi, však potom sme ešte trošku aj tak debatili po tej akcii o kadečom tak e, trošku som to cítil ako také, že fú, že mal si to vyhrať, lebo že snažíte sa pomôcť ľuďom, však dnes o tom práve budeme rozprávať, akým spôsobom, ale predpokladám, že zase z toho až takú ťažkú hlavu nejakú nerobíš, že nakoniec neskončil. Nie, vôbec, vieš čo, ja si, ja, si, ja si myslím osobne, ja som úplne presvedčený, že to získal ten, ktorý si to najviac zaslúžil, a to bol pán Kufa. Podľa mňa, ja som, ja som e, bol úplne nadšený z toho, čo ten človek robí a dokáže. Takže podľa mňa cena je v správnych rukách. Tak, dobre. Možno zauradalo, ale nejaká teraz aj prirodzená skromnosť, ale zase na druhej strane je naozaj pravda tá, že aj pán Kufa sa významným spôsobom naozaj podiela na zlepšovaní spoločnosti. Však mnohí vedia, že sa stará o bezdomovcov a tak ďalej. Takže ja nechcem tvrdiť, že skončila v zlých rukách, ale ja som to proste vnímal takto. No, ale to už je jedno teraz. My sme, Filip, Filip, prvýkrát sa stretli, ak si spomínaš, že ja som ešte v tej dobe pracoval v Rádiu Lumen, Uh, to bola, ak sa nemýlim, relácia uh, s viacerými hostiami, aj ty si tam bol, ja som ťa ešte v tej dobe nepoznal. Ano. Bolo to na tému Berieme si späť svoju krajinu. Ano. Potom si už neskôr ako host tu u nás v Slobodnom vysielači bol u mňa v relácii ako jeden z ľudí, ktorí sa zapojili do protestu pred sídlom generálnej prokuratúry, ktorý vtedy dostal také označenie, že Occupy GP, to si tiež pamätáš? Áno, určite. <laughs> No a, a posledne si bol u mňa v relácii, v ktorej sme sa venovali aktivitám slovenských bráncov, ktorých som spomínal aj v tomto svojom úvode. Skrátka, dobre, kam ja týmto všetkým mierim je to, že ja som ťa, Filip, voľa ako vždy vnímal ako človeka, ktorý sa e, akoby predovšetkým, lebo vždy si prišiel s tým ku mne do relácií, že ja som ťa vnímal ako človeka, ktorý sa predovšetkým zaujíma o také tie politicko-spoločenské veci a dianie. Ja som ti priznávam sa verejne k tomu ani len netušil, že, že ty si vlastne takáto vedecká kapacita. No a kým my sa vlastne dostaneme k tej našej hlavnej téme, uh, tak toto by mňa predsa len zaujímalo, že ako toto aktuálne vyzerá s týmito tvojimi takýmito spoločensko, možno politickými aktivitami. Funguješ ešte yes. stále nejako, vieš, v týchto aktivistických hnutiach, alebo už si nad tým zlomil palicu, už si sa na to vykašľal, lebo mm, však ja si no, pamätám no, aj... Dám. Vieš, ja viem, viem. Vieš čo, vieš čo takto. Bol aj z toho Occupy to... GP sklamaný, že to neprinieslo úspech. Tak toto mňa zaujíma, že ako, ako si teraz na Dobre. tom. No, teraz, teraz v podstate, aby som dal veci na pravú mieru, stále sa zaujímam o politické dianie, dokonca si myslím, že ešte intenzívnejšie, ale tým, že som, lebo to bolo také prechodné obdobie, ja som vtedy nepracoval v Slovensk, no, akože Slovenskej republike, menil som vlastne svoje zázemie, vracal som sa domov a e, čo musím povedať, že e, zohnal som teda prácu, ktorá ma teda momentálne naplňa úplne do maxima, Takže v podstate som aj uspôsobil všetky svoje aktivity, aj s ohľadom vlastne na to, že mám mladú rodinu, tri malé deti, takže e, priority boli jasné. E, čo sa týka tej politickej angažovanosti, e, to obdobie roku 2012 až do dnešného dňa prinieslo proste z môjho pohľadu nejaké benefity. Ja si myslím, že určite si pamätáš stretnutie v kalnej keď sme boli, keď sme sa áno, spoznávali áno, s, áno. s Tiborom Rostasom. Takže prinieslo to svoje, svoje ovocie. Aj to, že teraz som v relácii slobodného vysielača, tak ma veľmi teší, že e, tento projekt je životaschopný a, a funguje a je možné tu prezentovať vlastne e, slobodne názory na akúkoľvek tému. Mm. Takže ja som z tohto spokojný. Čo sa týka mojej priamej angažovanosti teraz napríklad e, v organizovaní nejakých protestov a podobne, e, skôr, teraz toto, musím sa priznať, že takto úplne e, sa, nie že neprofilujem, to je nejaká blbosť, ale v podstate nevidím sa v tom, pretože <laughs> no. uh, tie skúsenosti ma troška Ej. usmernili k tomu, že zati- zatiaľ uh, z tohto pohľadu, aj s ohľadom na ten vývoj, sa sústredím na to, na čo mám reálny dosah a čo mm. si myslím, že mojou osobou dokážem zmeniť. Či už to je v práci, alebo to je vlastne uh, slovenskí branci a proste taká angažovanosť nemusí byť veľmi videná takto túto na námestiach e, v podstate, ale myslím si, že, že ma to neopustilo. Takže ak toto bola možno taká narážka, že či som to opustil a zlomil palicu, tak nie. Mm-hmm. Ale snažím sa veci robiť e, takým spôsobom, aby to prinášalo efekt a nemusí sa o tom vedieť. To mne je jedno. Ja proste si to, čo robím, som presvedčený, že je správne či už v súvislosti s vedou, alebo v súvislosti s mojimi ako mimo, mimo teda pracovnými Eh, aktivitami a som o tom presvedčený, mm. že to prináša proste postupne ovocie. No, spomínal si aj tých brancov, e, za to vám išli dosť, teda, teda hlavne mainstreamové médiá, alebo vôbec tieto osobnosti polo, spoločensko-politického života, takto to poviem, možno v úvodzovkách osobnosti. Skrátka dosť pokrku, ten tlak nejak poľavil, alebo stále ste v ich hľadáčiku, stále vás za toto likvidujú, čo robíte, branci, či nejak to už poľavilo ten no, tlak, ako to vyzerá? Vieš čo, vieš čo, nepoľavilo o to, ale ja si myslím, že, že ono to odomiera, pretože od začiatku až do konca to všetko bolo postavené na viac menej nulovej argumentácii, skôr na hypotézach, domnienkach, bez e, priestoru, akože nám sa vyjadri. Čiže vo svojej podstate to bolo len také, také šírenie informácií, aby sa účelovo vytvoril nejaký obraz o slovenských brancov, ktorý teda logicky ale nezodpovedal žiadnej realite. Mm. A toto už odomieral, pretože už ľudia za tých 5 eh, rokov, aj v súvislosti s tým, čo sa udialo vo svete, aj v súvislosti, ako sa demaskovali mainstreamové médiá typu CNN, BBC a podobné, ako, ako sa robia kampane, koľko je klamstva. Ľudia už tomu neveria. A neveria preto, pretože majú priame skúsenosti, ktoré teda Eh, na, na škodu mainstreamových médií sú diametrálne odlišné od toho, čo oni hlásajú. Hmm. A to, že čo to ešte pokračuje, to vieš ako, Kolár to povedal jasne, granty nepustia, takže tam je jasný tlak eh, financovania a povedzme tomu aj takej možno ideologickej eh, ako keby ino, inosti, inakosti, pretože títo ľudia, ktorí o nás píšu, a nálepkujú nás rôznymi nálepkami, tak viac menej len živia nejakú ideologickú rovinu ale nezakladá sa to úplne na pravde. No, tak to je celé. Mm. Akože, a neustupuje to ale skôr si myslím, že už toto ľudia nežerú, čiže to skôr býva taká, jak sa tomu hovorí v tej uhorkovej sezóne, že keď není o čom, tak sa napíše 5 článkov obrancov a Hej. pokračuje sa ďalej. No inak e, už mi tu napísala posluchačka Zuzana Mel, že, že fíha, pán Rázga, klobúk dolu, nevedela som, že ste vedec. <laughs> no, vidíš, to, no. te, te, ale te... Ty, ty, si ma ešte tak počastoval, že som vedecká kapacita, ja tiež to dať na, na pravú mieru. Ja som, ja som e, normálny vedecký pracovník, ktorý proste má výstupy a úplne vedecká kapacita, no nepovedal by som ešte, ale tak... Smeruješ k tomu úspešne. To, čo viem, rozumieš, to, čo viem, ale ešte si myslím, že vedecká kapacita, to by sa tak mohlo povedať, čo ja viem. Feynman, alebo vieš, taký proste naozaj... No pán ľudia, Lacík možno, svet. <laughs> u vás pán Lacík by mohol byť kapacita, nie? No, napríklad. napríklad. Presne, áno. Igor, no. Igor je kapacita, pretože či už v slovenskom alebo svetovom rozmere je proste vidieť, hraje najlepšiu ligu a má proste odpracované a zaslúži si takéto povedať. No, ja som ešte taký... Ale aj on niekde začínal. Aj, aj, no, vieš, aj ty začínaš. No, ale ja, ja Zuzane úplne rozumiem, lebo vieš, aj, aj ja sa priznám k tomu, že ja to teraz myslím v dobrom, čo poviem, že uh, ja som teda spomínal, že už tie tvoje veci aktivistické, Occupy GP a, a berieme si späť svoju krajinu a, a slovenskí bránci a takto proste si vykresľovaný, takto ťa mnohí vnímajú, mnohí poznajú. A teda do toho príde uh, takéto, že vedec e, alebo vedecký pracovník, no nezapadáš mi skrátka do toho obrázku a teraz ti poviem prečo, v dobrom, lebo už ideme pomaly k tej téme hlavnej. No, lebo, no. lebo že, vieš, že ja mám takú, to je asi môj stereotyp, že vedec to bude taký nejaký starší pán, dlhá brada v plášti bielom a bude niekde tam zašitý v labáku, strapatý, <laughs> také niečo. No, prečo, a teraz, že mladý človek, v podobe teba, ktorý u nás moderuje e, reláciu, alebo teda dodáva hudbu do relácie Duní hlav. to je proste relácia, ktorú tu robíš, ktorú som spomínal v úvode, ktorá je ano. proste zameraná na metalovú hudbu, <laughs> tvrdý metal. A teraz ešte do toho, ja neviem, vidím nejaké fotky s tebou tam na internete, tak pod tým bielom plášť, pod tým bielým plášťom skrývaš na ruke veľké tetovanie, <laughs> vieš? Toto všetko do toho príde. A to no, proste to do, tak, toho, no. do toho nejakého obrazu takého seriózneho vedca, ktorý tam nejaké molekulky a toto a, a mikroskop, to proste to nezapadá, vieš? Takže to, preto vravím, že mi nejako do toho obrazu, proste, že sa mi z toho obrazu veď sa nejak vymykáš, no ale uznávam, že to môže byť... No <laughs> ale, ale počkaj, ja ti o to skočím e, no? chvíľku trošku. To je presne aj na ale toto je možno presne ten, e, aj si dobre trafil taký palčivý, ako keby problém, e, napríklad to sa týka ako povedomia verejnosti o vedcoch alebo tak, alebo všeobecne v takej oblasti popularizácie, že oni napríklad, hej, Savka, áno, teraz bola nejaká akreditácia, ja to veľmi skrátim, naozaj si nás predstavujú veľa ľudí ako proste takých, vieš, takých tých Viem. Eh, bláznov, alchymistov niekde v <laughs> pivnici. no. a, a toto je veľmi skreslené, vieš. A druhá, druhá taká skreslená vec je, že uh, E, v ponívaní tej, tej situácie, v akom sa Slovensko ako republika nachádza. Samozrejme, e, ľudia teda majú taký asi všeobecne zaužívaný názor, že, že tie naši veci na sádke, že to tam zhmotňuje tmu a také nejaké blbosti to tam robia. V podstate je to ako keby, no, nevieme vlastne ani, čo robia, je to asi na nič. Mm. No a toto by som pevne verím, že dneska sa mi aspoň troška podarí vyvrátiť, že, že naozaj aj na tej sávke Eh, sú ľudia, mladí, šikovní a veľmi inšpiratívni a dovolím si tvrdiť, že či už v európskom alebo svetovom kontexte fakt, že je Takže myslím si, že aj, aj v, tejto, v tejto ako keby, oblasti môžeme byť na niečo pyšní a pevne verím, že dneska takú tú fámu, že vedec je len taký asociál, ktorý, <laughs> ktorý podstate no. nejde nikde, že sa to troška roz, rozplynie. No. No, tak ja si myslím, že môžeme to rozplynúť napríklad hneď v tejto chvíli. Urobíme si takú hudobnú prestávku, lebo máme tie oťukávacie otázky za sebou, ktoré ja som ale potreboval no, za dôležité povedať, lebo, lebo to sú tiež veci, ktorými sme si aj my prešli a je to aj na také možno uh, predstavenie teba poslucháčom v iných oblastiach, ktorých ťa možno až tak nepoznajú, niektorí práve v týchto oblastiach poznajú. Tak aby sme rozptýlili takúto predstavu, že vedec je práve ten, ako som ho opísal, tak ja som si práve preto povedal, že dnes urobím takú výnimku, ja to nerobievam, nie že často, ja to nerobievam takmer nikdy, ale dnes som si povedal, že urobím výnimku a že urobím z teba hudobného dramaturga. No, a no, dobre. Že, že jednoducho tak budeme púšťať tie hudby, ktoré sa tebe páčia. Tak si mi niečo... Ježiš, odplaší, odplašíš poslucháčov. <laughs> si mi niečo naposielal, tak dáme si hneď takú prvú trojminútovú vecičku. Už hneď týmto by sme mohli e, akoby rozptýliť také tie, vieš, tie prvotné predstavy o podivínovi vecovi, starom pánovi v plášti, behajúcom, strapatom. Takže... No, ale na druhej strane behám po lese, to zbrane, pozor. No, áno, veď tak, lebo si radikál proruský. No. Jasné, áno. A, no, takže, takže no. dáme si hudobnú prestávočku a po pesničke, vážení poslucháči, pôjdeme už k tej našej našej téme dnešného večera, ktorú som ja teda poňal tým spôsobom, alebo tak som to nazval, tú dnešnú tému, že e, liečiteľná cukrovka s otáznikom. Tak budeme sa aj o tomto a samozrejme aj iných, možno aj zdravotných témach baviť, ale teraz už spomínaná hudobná prestávka. Tak, vážení poslucháči, takéto niečo aj nie len, ale aj takéto niečo počúvajú vedci zo Slovenskej akadémie vied, respektíve teda vedeckí pracovníci zo Slovenskej akadémie vied. Aj keď Filip, toto bola celkom počúvateľná vezička, toto nebola no, nejaká ja som, úplne, ja že zverina. chláky, neboj sa. <laughs> Takže teraz si bol veľmi striedmy pri výbere, hej? No, <laughs> tak, si bol konzervatívny. Bral som, bral som na teba ohľad. <laughs> Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, samozrejme iste aj na poslucháčov. Aj keď uh, toto chcem povedať a už ideme k téme. Je veľmi milná predstava, keď si myslíte, že, že metál a také niečo tvrdé počúvajú len taký podivíni blázni. Práve naopak, ja poznám veľké množstvo pánov riaditeľov veľkých firiem a a naozaj kadekých docentov na vysokých školách, proste starších pánov, ktorí na tomto fungujú a to vôbec tak nie je, že, že metal to počúvajú len nejaký taký potetovaný a blázni. Práve mám opačnú skúsenosť, že takéto niečo si práve vedia vychutnať ľudia, ktorí v živote dosť veľa dokázali. No, Filip, uh, treba povedať, že ty si sa už k téme, o ktorej sa dnes budeme zhovárať, v tomto rádiu vyjadroval v minulosti. Eh, konkrétne to bolo ešte v relácii Nora. Ale e, je fakt aj ten, že treba brať do úvahy to, že jednak to už bolo dávnejšie, iste sa veľa vecí, veľmi veľa vecí odtedy zmenilo a hlavne faktom je aj to, na moje veľké potešenie, e, tá poslucháčska základňa sa u nás obmenila, povedzme, že nabrali sme nových poslucháčov, ktorí vtedy tú reláciu počúvať nemuseli. Práve preto si myslím, že by bolo výborné, keby si tak trošku znova vlastne porozprával o tom, že na čom vy to tam vlastne pracujete. Ja ako taký úvod do problematiky len poviem pár vetami, že O vás a o vašich výskumoch a na tom, čo aj ty s tvojimi kolegami pracujete, sa popísalo veľmi veľa článkov na internete, toho človek nájde veľmi veľa. Ja som si našiel len taký jeden napríklad z roku 2013, konkrétne portál Pluska, e, napísal taký článok, ktorý niesol názov Ostrovčeky nádej pre diabetikov, blíži sa koniec pichania inzulínu. Takto si kladli v tomto svojom článku alebo v tom názve takúto otázku. A ako sa v článku ďalej e, konštatuje, e, Nestabilnou formou cukrovky trpia hlavne deti a samozrejme ich rodičia, ktorí pociťujú nekonečnú úzkosť a ktorí musia svojim deťom niekoľkokrát za noc kontrolovať hladinu cukru, aby sa uistili, že ich ratolestiam nehrozí nebezpečný pokles a glykemický šok ale, a teraz tá podstata, ale nemuseli by. Stačila by totiž jedna jediná zdravá pankreatická bunka, ktorá by regulovala hladinu cukru. Podávanie inzulínu v prípade nestabilných cukrovkárov totiž nestačí. A teraz ten článok pokračuje ďalej, vysvetľujú sa tam veci a to už ja nebudem čítať, lebo to nám vlastne ty povieš tak. No, dobre, idem na, na to. čom ty vlastne s tými tvojimi kolegami, uh, Filip, pracuješ? Dobre, takže v podstate dôležité je povedať, že e, naša cieľová skupina pacientov sú cukrovkári, ktorí trpia cukrovkou typu 1. To znamená, že pacienti, ktorí majú nefunkčný pankreas a sú naozaj bytostne životne odkázaní na prísun ex, nejakého externého inzulínu, áno? No a to, čo robíme my, je, že <clears throat> e, my sa snažíme, tam to samozrejme v tom mainstreamovom článočku to bola taká chyba nejaká, jedna bunka nestačí, mm. ale viac bude. My sa snažíme, e, takíto ľudia, ktorí majú nefunkčný pankreas, pre nich je viacero terapeutických ako keby možností. Ja to len zhrniem, aby, aby posluchač chápal troška ten kontext. No. Jedna z možností bežná je teda, pícha si ten inzulín, samozrejme, uh, ten, ten prejav tých cukrovkárov môže byť rôzny a najzásadnejšie sú, presne ako to bolo spomínané, tzv nekontrolované cukrovky, to znamená, že pacient vyletí do hyperglykémie, kde má veľa cukru a musí mhm. to teda e, spracovať, metabolizovať. A na druhej strane môže upadnúť do hypoglykémie, kde sa proste to telo e, ako vypne, upadne do komy a môže zomrieť. Čiže toto, toto je skupina najviac ohrozených ako keby ľudí a tí sú naozaj odkázaní na frekventované monitorovanie cukru a u detí to je naozaj veľmi znížená kvalita života, naozaj a hodinu sa musia proste kontrolovať. No a pre nich sú E, viaceré terapeutické možnosti, štandardne teda pichací inzulín. Mm-hmm. Potom prichádza do úvahy tzv. transplantácia pankreasu, kdežto celý pankreas sa, mm, to je, pankreas není párový orgán, čiže nedá sa ako keby darovať, lebo keď ho niekomu zoberieš, tak mu bude chýbať a bude z neho cukrovkár. Mm. A celý pankreas je náročný, pretože väčšinou sa jedná o Eh, kadaverných darcov, to znamená čl- ľudia, ktorí, ktorí zomrú pri autonehodách alebo podobne a ešte sa z nich ako keby funkčné orgány zoberú. Uh-huh. No toto je velice náročné z toho pohľadu, že väčšinou ten pankreas je zdevastovaný, pretože to je krehký orgán, aby som hovoril tak laicky. A treba ešte samozrejme zhodný orgán, to znamená, že medzi príjemcom a darcom musí byť zhoda. No, takže to je náročné. Takže väčšinou od roku 2000 je pre týchto ľudí k dispozícii transplantácia pankreatických ostrovčekov. To znamená, že z toho pankreasu e, z rôznych zhodných darcov, už nemusí to byť od jedného, sa mm-hmm. vyextrahujú funkčné bunky, mm-hmm. ktoré produkujú inzulín a tie logicky metabolizujú glukózu. A tieto sa transplantujú. Základný problém ale je, že popri tejto liečbe, popri tejto transplantácii, treba týmto ľuďom podávať aj tzv. imunosupresívne liečivá, ktoré potláčajú imunitnú odpoveď na vlastne ten transplantát, lebo to je pre telo e, cudzia, e, cudzie, cudzia ako keby predmet alebo cudzia nejaká biologická e, zložka a ono na to reaguje tým, že s tým bojuje. Mm-hmm. No a táto imunosupresívna liečba je, žiaľ Bohu, e, nechcem povedať, že jedovatá, ale veľmi zaťažujúca organizmus a vyžaduje častokrát aj transplantáciu napríklad obličky, aby sa o, ďalšej, hej, aby sa človek dokázal vyčistiť. Mm-hmm. No, a to, čo robíme my, vyvíjame tzv. koncept enkapsulácie, to je také cudzie slovo, tak ho skúsim vysvetliť, to je vlastne zapúzdrenie. Si predstav, že tie ostrovčeky no. obalíš do, do hydrogelu, do gelu, niečo ako do želatiny, alebo mm-hmm. tak to mhm. predstav, takú guličku, mhm. áno? Mm-hmm. No a transpa- chceme transplantovať takto obalené pankreatické ostrovčeky do tela príjemca a to spôsobí to, že tieto ostrovčeky sú ochránené pred imunitným systémom príjemcu a nie je nutné podávať tieto mhm. zaťažkávajúce imunosupresívne lieč- liečiva. A v prípade, že tie enkapsulované ostrovčeky odtransplantované príjemcu sa cítia u toho príjemcu dobre, to vysvetlí možno v zápäti, tak oni normálne produkujú inzulín na základe eh, potreby toho organizmu a dokážu úplne kompletne zvrátiť eh, prejavy eh, diabetu typu 1. Dobre, teraz hneď, kým budeš pokračovať, mám niekoľko doplňujúcich do otázok, aby sme to celkom pochopili. Tak teraz Dobre. prvá vec, hovoríš o diabete typu 1. Tých typov je teda viacej? Jed... 1 a typ 2. Je, je, aj dva sú. Dva, je, a ten druhý je aký no, typ? Ale môže, môže byť akože klinicky ešte také podkategórie, ale základne diabetes typ 1, to znamená, že pacient e, ne, nemá funkčný pankreas a neprodukuje uh-huh. inzulín. A, a typ 2 je, že má vlastne e, rezistenciu na inzulín. To znamená, že to je väčšinou takéto ochorenie starých ľudí. Dá sa dosť dobre regulovať aj, aj stravou a dietami, ale v istej fáze už do toho musí vstupovať takisto náhrada chýbajúceho inzulínu Áno. E, nejakým externým zdrojom. Ale, Ale pochopil toto, som to tak, že tá jednotka toto, je horšia ako tá dvojka. Áno, jednotka je z tohto pohľadu horšia no. a týka sa e, aj mládeže, to znamená mm-hmm. deti a tak ďalej, preto sa aj hovorí tzv. juvenilná, mm-hmm. že, že vlastne ty nemáš žiadny, žiadny, žiadny e, neprodukuješ žiadny inzulín, pretože je to autoimunitné ochorenie, že tvoje telo vlastné rozpozná tvoje pankreatické bunky ako niečo cudzie a začne to likvidovať. Čiže ono, moje telo zbi- zabije všetky tie pankreatické bunky, potom ano. nikto neprodukuje inzulín a ja si ho musím píchať. Ano. A to je proste zlé, lebo ano. v mladom veku malé deti. Čiže jednotka je horšia ano. ako dvojka a vy sa zameriavate práve na tú jednotku, na tú horšiu. Ano. Tú dvojku teraz ano. neriešime. Ale teraz je otázka, že tou liečbou, o ktorej sa budeme ďalej baviť hlbšie, môžete aj tú dvojku liečiť, alebo len jednotku? Áno, áno. Aj dvojku, môžeme, aj, aj, aj hoci ako, pretože to je, to je normálne jak transplantácia. Keď si predstavíš uh, transplantáciu srdca, áno, No tak e, keď niekto má pokazené srdce a transplantuješ mu ho, tak uh, mu pomôžeš. Áno, nech má, no. nech má čokoľvek s tým srdcom. Proste hej. vymeníš choré srdce za zdravé srdce. Mm-hmm. Hej? Toto je vlastne to isté, ale primárne, primárne, lebo to ešte není vo fáze, že sa to používa na ľuďoch, primárne prvotná skupina príjemcov, s ktorou sa uvažuje, sú ľudia, ktorí majú ten tzv. nekontrolovaný diabetes, že môžu upadať do, hypoglyk- do hypoglykemického stavu, mm-hmm. že môžu upadnúť do komy a zomrieť. No. Napríklad spánku, alebo hocikedy. Fuh, Dobre, a no, teraz... No, lebo, aby si tomu rozumel, keď je veľa Hej. cukru, tak v podstate začne človek, keď to tak e, škaredo poviem, e, kvasiť a tak. Uh-huh. A keď je málo cukru, tak nemáš energiu a telo sa vypína a umiera. už Mária, a to sa môže Hej, normálne stať... Musí mať, v spánku? No to sa môže stať. To sa môže stať v spánku proste. Sklesne ti cukor a je po tebe. Čiže preto v tom článku písali, ktorý bol s chybami síce, ale písali, že toto majú rodičia pri deťoch ťažké, že ich musia stále aj v noci kontrolovať. Každú, každú hodinku nespíš, každú Ježiš, hodinku Ježišmar, pícháš, každú hodinu? keď má veľa cukru, musíš dať inzulín, keď má málo cukru, musíš dať nejakú sladkú tyčinku. Bože je to môj. proste ťažko. Detské prstiky sú úplne rozpichané. Je to veľmi, veľmi náročné, veľmi mm, zaťažkávajúce a veľmi to je znížená kvalita no. života aj rodiča, aj toho chudáka detského pacienta. Čiže vraj, že prstíky rozpichané, lebo musíš kontrolovať hej, že tú hladinu cukru a tá práve sa kon- kontroluje tak, že z prsta zoberieš krv a, a tie deti... No, tak to je najlepšie, jasné, hej, proste aj. tie glukomery sú také štandardné, pichneš a vidíš, mm. koľko, akú máš hladinu cukru v krvi. No a dá sa to riešiť teda tým pichaním inzulínu, ale že to je komplikované to je, z tých dôvodov, ktoré si vysvetlil, ale teraz, že nie, nejaká múdra hlava prišla kedy v 2000 na to, že sa dajú transplantovať Eh, také ostrovčeky buniek z, áno, eh, áno. teda od mŕtvych darcov Počúva, bude múdry, že Langer-Hansové ostrovčeky? Tak sa to Presne nejako tak, hovorí. No. múdry, no. si múdry. Je to, no. Langer... No. to je ako taký terminus technicus, ako že tí, ktorí to vedia, tak vedia, lebo tie ostrovčeky, to nie je ako jeden typ buniek, tam je viacero buniek. Hej. Hej, ale to je príliš detaľné, netreba sa tým zapodievať. Hej, no. Sú to proste bunky pankreasu, tak. ktoré sú schopné produkovať inzulín a tým pádom nahrádzať ten chýbajúci inzulín úplne prirodzenou, natívnou podobou. Tie bunky tak boli vytvorené od prírody a tie isté takisto fungujú, len sa prenesú z mŕtvého tela do živého tela, lebo bunky sú, môžu byť stále ešte živé mm. a nahradzujú funkciu nefunkčného pankreasu. To čiže, je tá podstata. Čiže v 2000 tom, toto niekto vymyslel áno. takúto vec, že dajú sa transplantovať tieto ostrovčeky. No nie, že vymyslel, ale dal to do praxe. Dal to aj, do no, praxe. Vymyslel to už bolo predtým, ale dal to do praxe Aha. a reálne to funguje a 40 krajín, 40 krajín vo svete ponúkajú túto možnosť transplantácie týchto ostročekov do pečenie, ako jednu z eh, liečených možností práve pre pacientov, ktorí z tejto liečebnej terapie najviac môžu benefitovať. Slovensko medzi nich nepatrí. No a teraz <laughs> zase niekoľko otázok, že môže sa to len od mŕtvého darcu, alebo sa to môže napríklad teraz od živého nie, lebo si povedal, že to by museli zobrať pankrát živému a ten by bol zrazu cukrokár, takže to je nič, ale nedá sa to, že od zvierat napríklad niečo také no, zobrať? No od zvierat sa to nedá, pretože zviera není človek a není medzi zvieracom a človekom žiadna zhoda. To znamená, že že e, tá teda zvieracia bunka bude ľudským telom odmietaná, pretože ľudské bunky reagujú na zvieracie bunky spôsobom, imunitné teda, že mm-hmm. to tam nepatrí tak to zlikvidujú. Alebo snažia sa to zlikvidovať, áno? No ale to sa snažia Teraz aj pri sú... ľudských bunkách, keď im tam dáš cudzieho ako človeka. Že to sa snažia aj pri ľudských bunkách telo zlikvidovať. Áno, len, lenže, lenže medzi ľuďmi sa dá vytipovať a ocharakterizovať tzv. ako keby zhoda, úplne laicky, a preto sa musí darovať aj orgány e, medzi zhodnými ľuďmi. Áno, to je to také pravidlá, že ako sa hodnotí. Mm-hmm. Napríklad my dvaja, keby ja som tiež nejaký orgán alebo čokoľvek, tak my sa najprv musíme ocharakterizovať, či sme E, zhodní mm. a mhm. keď sme zhodní, môžeš dostať. Keď sme nezhodní, e, nemôžeš dostať. Áno? Čiže keby sme ale, neboli ale zhodní, tak telo to odmietne a nebude to fungovať v žiadnom prípade. Hej? Mm-hmm. Tie moderné, tie moderné trendy, musím ale povedať, že tie moderné trendy, čo možno je na hranici také etiky a povedzme tomu takého už e, hrania sa troška na Boha, uh-huh. je, že začínajú sa tlačiť v niektorých krajinách, aj Británia povolila, začínajú sa robiť tzv. humanizované modely zvierat, väčšinou teda prasaťa, že vlastne e, v prasati si vyprodukuješ humanizovaný orgán. Mm-hmm. A ten potom použiješ na transplantáciu. Lebo to prasa je ako sa bežne používa, hej, akože e, na rôzne veci. Aj, aj inzulín je, sa po, prasaci sa používa proste. To už je rôzne, sú rôzne typy ako keby inzulínu mm-hmm. ako zdroj. Hej. Takisto sa pracuje vo svete na tom, aby sa tie bunky produkujúce inzulín dali vyrobiť v laboratóriu, ako vykultivovať z nejakých takých povedzme tých zárodočných buniek, jak sa tomu tak obľúbo hovorí, oni sú to ako kmeňové bunky, ale mm. tak povedzme tomu zárodočné bunky, že ty dokážeš ich naprogramovať, aby produkovali inzulín. A tým pádom by si mal kvázi ako nekonečný zdroj tých potrebných buniek. A to už vo svete existuje. To je vlastne najväčší hit roku 2015, že toto sa v, na Harvarde a v MIT, čo je Massachusettský technický, technologický inštitút, mm. ako podarilo zrealizovať, že ľudia vedia sériou koktejlov vyprodukovať e, z kmeňových buniek inzulín produkujúce bunky a tie potom e, môžu v budúcnosti sa stať ako prirodzená náhrada týchto chýbajúcich e, pankreatických buniek. A tie by už telo neodmietalo? No, Tieto... No, no No, Či áno? To, to, to, je, je to také komplikovanejšie. Aj áno, aj nie. A preto ten koncept tej enkapsulácie mm-hmm. je v mhm. tom úplne čarovný, no. že tam do toho môžeš použiť čokoľvek. Aj. To, čo vyvieme my, tam môžeš použiť čokoľvek, zvieracie bunky, lebo to zabezpečuje tú imunitnú ochranu pred e, imunitným systémom príjemcu. Mm-hmm. Rozumieš? Čiže môžeš kľudne transplantovať nejaký ksenotransplantát, čo je vlastne medzi druhovi, napríklad zo zvieratia do človeka, ale tým, že to je obalené tým hydrogelom, Áno. tak imunitný systém nemá dosah, lebo to neprenikne k tej bunke a nemôže to zlikvidovať, keď to poviem takto laicky. Áno, rozumiem. toto je potenciál obrovitánsky, že e, posunieš sa opäť k možnosti, že nemusíš byť odkázaný na zhodných kadaveroznych darcov. Neviem, len vieš, pýtam sa to preto, lebo aby sa nestalo, že vy tu, lebo koľko rokov už na tomto pracujete? To už sú roky to, no to sú roky, no jasné, Koľko? ale tak no. E, to není, no ako obecne na ústave sa na tom pracuje 20 rokov no. a všeobecne ten koncept tento koncept ako, ako myšlienka, že môžeš transplantovať no. enkapsulované bunky, to je od roku 1980. No, strašne dlho na tom pracujete a teraz príde niekto a proste vymyslí vec, že dajú sa bunky vlastné naklonovať niekde a, a potom ten váš výskum, vieš, tie roky bude akože zbytočný. No nie, nie, nie, ja ti to vysvetlím, pozri. Keby si človek naklonoval vlastné bunky, nič mu to nepomôže, pretože je to autoimunitné ochorenie a to telo tvoje vlastné bunky zabíja. Aha. Chápeš? Čiže keď tam dáš tie bunky, on zabije takisto. Jasné. Proste to je, žiaľ Bohu, to je ochorenie, kde tvoje vlastné telo, tvoj vlastný imunitný systém rozpoznáva mm-hmm. tvoje vlastné bunky ako cudzie a zlikviduje ich. Mm-hmm. To je ten problém. Čiže, Čiže ty potrebuješ jasné, rozumiem. dávať No, presne. No. Rozumiem, musel by som dávať vždy nové bunky, tie by telo zničilo a zase nové a zase nové, ale tak no, to nejde. To ale teraz proste niekto v 2000 uviedol do praxi takú tú vec, že, že transplantujeme od mŕtvého darcu, ak teda to, to klonovanie buniek vyjde, nebudeme musieť od mŕtvych darcov, vyklonujeme, to je samozrejme veľká vec, pozitívna zrejme asi, ale v každom ano. prípade teda, Určite, že, že, že niekto proste v tom 2000 povedal, že urobíme to takto, transplantoval tie, tie, tie pankratické bunky do chorého organizmu, ktorý nevedel vytvárať ano. inzulín a zrazu už teda ano. ho vedel vytvárať, ale prúser je v tom, ale problém je v tom, že Lenže práve tým, že je to autoimunitné ochorenie, tak by tie bunky ten organizmus zlikvidoval, tak musia tí ľudia proste brať imunosupresívne lieky, ktoré Presne to potláčajú imunitu. Toto tak. je ono. Áno, to je ono. Ale musím povedať, že napriek tomu, že je tá zaťažkávacia liečba, výsledky sú ako fantastické. E, napríklad e, Chicago, týmto, toto sa volá tzv. Edmontonský protokol. Tak v roku 2014, ja teraz nemám úplne update, lebo toto ma až tak nezaujíma, ale v 2014 e, mali, mali výstup, že 50% odtransplantovaných ľudí týmto spôsobom je 5 rokov bez inzulínu bez inzulínu. Normálne nemajú prejavy ako diabetu. No dobré, ale musia Ešte, brať je... imunosupresíva, hej? Tie, tie lieky, no, potra... áno. potlačajú Áno, imunitu. musia brať, ale, ale je to v, zatiaľ je to najlepšie to, čo je v klinike. Hej ako keby pre e, dostupné. Nehovorím, že to samozrejme vždy je, čo je najlepšie. Musíš, musíš ohľa, zohľadať vždy zdravotný stav toho pacienta, áno. Mm. Ale ako principiálne je to asi to, čo je velice pozitívny výsledok a robia to v 40 krajinách sveta, tento typ zákroku. Mm. Dobre, ale deti toto nemôžu podstupovať, lebo tie imunosupresíva by asi bola veľká záťaž na ich organizmus, nie? To nedokážem posúdiť, tomu už musí posúdiť diabetolog, ktorý má daného konkrétneho pacienta vlastne v starostlivosti. To si netrúfam ako tvrdiť. Mm-hmm. Neviem, toto nechcem, toto, ja neviem, to proste neviem. Dobre, ale v každom prípade vlastne v čom je problém? Pre poslucháčov by sme to laicky vysvetlili. Problém je v tom, že my vieme dostať do tela nejaké pankretické, pankratické bunky, ktoré budú, budú e, proste produkovať inzulín, lenže problém je tá, tá imunita, ktorá ich likviduje. My môžeme na to dať Právne. imunosupresívne lieky, ktoré tú imunitu potlačia, lenže ako vravíš, to sú ťažké, nechceš hovoriť, že zrovna jedy, ale proste ťažké veci na organizmus a niekedy sa stáva, že treba obličku zrazu transplantovať a, a tak ďalej. No, ale proste... pointa, prepáč, pointa no? ešte je, že keď potláčaš globálne tú imunitu, mm-hmm. tak logicky si náchylný má choroby. Jasné. Hej? To znamená, že no, dostaneš chrípku, nejakú alebo proste takéto neduhy a máš zasa iný problém. No, a vážny, chrypka je vážny problém, hej, to sa vyzerá, že není, ale keď nemáš máš potlačenú imunitu, je aj takáto bazálna, banálna vec ako chrípka vážny problém mm-hmm. medicínsky. Na chrípku zomrelo veľmi veľa ľudí v histórii, takže, takže toto sa vytvára, e, vy, vyjavuje ako ďalší proste taký, mm-hmm. taký vedľajší efekt, že tým, že oslabuješ tú imunitu, síce podporuješ E, prežívanie toho transplantátu, hej? Uh-huh, uh-huh. ale na druhej strane vystavuješ telo riziku oportunným infekciám, to sú také tie infekcie, ktoré sa prejavujú vtedy, keď máš oslabený imunitný systém, všelijaké herpesy a podobne a to sú, môže to viesť k vážnym ako keby komplikáciám. Uh-huh. No a už nehovoriť o tom, koľko to stojí peniazy, asi taká tá liečba imunosupresívna a tieto veci, že to asi je drahé dosť, predpokladám, nie? No to je, tak určite. No. Jako, jako, nechcem to vyčíslovať, ale keby som ti mohol povedať štatistiku, v roku, v roku 2000, e, povedzme tomu 15, iba USA, tak náklady na, na hospitalizovanie zhruba 7% nákladov a na vedľajšie účinky, ľubovolná liečba, 150 biliónov dolárov. Ha, preboha, biliónov? Či, či... no akože to je, to je miliarda, takže, no, takže no, v, Amerik, tak. v, v angličtine to je bilión, takže to je miliarda. 150 miliard po slovensky, dolárov. To je, to je 10-násobne viac ako liečba kardiovaskulárnych ochorení finančne, mm. čo sa investuje napríklad len v USA. Hej, čiže mm. na mhm. vedľajšie účinky sa v USA míňa 10-násobne viac, ako sa investuje do, do liečby kardiovaskulárnych uh, problémov. Hm. Takže, takže toto sú vážne veci. Čiže máme imunosupresívnu liečbu, ktorá je ťažká na organizmus náročná finančne a zároveň ešte ľudí zbavuje imunity, takže môžu podľahnúť v podstate banálnej chrípke, ktorá síce banálna nie, ale keď máte oslabenú imunitu, tak je proste vážna, veľmi vážna. No a teraz téme k tej podstate, že no a vy ste vymysleli systém, spôsob, ano. Ako toto celé urobiť tak, aby jednoducho sme tu, tu tie, ten pankratický ostrovček tých buniek do toho tela dostali, ale spôsobom, aby mu imunita toho človeka, ktorá by za normálnych okolností sa bránila, lebo to proste nie sú bunky toho tela, tak samozrejme to ich chce zlikvidovať, keďže to nie je vlastný orgán. Tak vy ste vymysleli spôsob, ako to urobiť tak, že my dáme tie bunky od dárcu do tela, ale to telo ich nedokáže zlikvidovať. A vy ste na to našli, ano. proste tú, tú, ako hovoríš, tú enkapsuláciu, teda ja si to predstavujem, že vy ste to urobili spôsobom, že čo ste, vy ste urobili nejaký ochranný obal pre tú bunku, cez ktorú, cez ktorý tá, tá imunita Presne proste neprejde? Idem, idem hneď vysvetliť. Je to jednoduché, skúsim to veľmi zjednodušiť, aby no. to každý pochopil. No. Presne tak. My sme umiestnili, alebo umiestňujeme tieto pankreatické bunky do obalu ten obal je z hydrogelu. To je, ako si, aby si to každý vedel presne, je to, je to miniatúrna gulička, ktorá je takého želatinového typu, hej, proste taký rozsol okolo toho, áno. Mm-hmm. A teraz, tá, ten, táto, uh, táto gulička má dve funkcie. Jednak je polopriepustná, to logicky, pretože polopriepustnosť znamená, že dovnútra musia prichádzať všetky živiny. Rozumieš, kyslí, Áno, aby bunka voda, žila, jasne. To ťa, čo ťa bunka potrebuje. Hej? Mm-hmm. A samozrejme dovnútra musí ísť e, tá glukóza hej, aby, aby tá bunka vedela, že aha, je to glukóza, musím vyprodukovať inzulín. Uh-huh. Rozumieš, áno? Uh-huh. No, na druhej strane z tej bunky musí, z tej, z tej guličky musí odchádzať bunkové, e, ako by som to povedal, no, toxický odpad, hej, proste metabolický odpad. No, ako, bunka produkuje takisto odpad. Takže keby, keby odtiaľ ten odpad neodchádzal, no, tak sa bunka otrávi mm-hmm. svojimi vlastnými metabolickými ako keby od, e, s plodinami, aby som to povedal takto mm-hmm. laicky. No. Mm-hmm. Lenže na druhej strane tá polopriepustnosť znamená, že k bunke sa nedostanú bunky imunitného systému a nedostanú sa ani signálne molekuly, ktoré sú veľké globulárne proteíny, to sú ako bielkoviny, ktoré spúšťajú potom tú imunitnú reakciu, nedostanú sa k nej. To znamená, že tá membrána, alebo tá gulička má takú, takú polopriepustnú membránu, že všetko potrebné prichádza a odchádza, čo mm. tam mhm. má byť, aby bunka normálne fungovala, Áno. ale to, čo ju má zlikvidovať ako samotná bunka, neprichádza do kontaktu, lebo neprejde cez ten pór a zároveň neprichádzajú ani e, kľúčové signálne molekuly, ktoré spúšťajú imunitné kaskády, imunitné odpovede a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sme, čo sme my urobili? My sme za tie roky vyvinuli taký materiál, povedzme tomu, že taký recept, hej, lebo to je jedinečný recept, taký na svete není, taký recept, ktorý obalí bunku do e, takej guličky mm-hmm. a mhm. tento materiál organizmus nerozpoznáva ako niečo cudzie a zároveň tým bunkám, ktoré sú vnútri, nespôsobuje žiadne ťažké chvíľky, bunky sa cítia úplne ako doma a normálne fungujú, prichádza glukóza, produkujú inzulín a všetko je v ťažkej pohode. Mm-hmm. Lebo, lebo tá v tejto chvíli, ona je inak strašne dobrá, my ju potrebujeme, ale v tejto chvíli zlá ano. imunita jednoducho tú bunku nezlikviduje, lebo sa cez, to, cez ten obal, ktorý vy ste vymysleli, ten domček, do ktorého ste ju zavreli, ano, proste do toho domčeka ten zlý vlk v podobe tej imunity nevojde. Nie, No a, a tieto guličky, ktorými vy proste no. obalíte tie bunky, tie, e, tie vypichnete, či oni kde sa dostanú do toho tela, oni kde fungujú, to je jedno, kde ich pichnete, oni tak po, po no, či ako to e, je celé? To je, je, nie je to ešte ako keby v klinike, to znamená, táto otázka není plne zodpovedaná, že ktoré miesto je najlepšie na transplantáciu. Vysvetlím to e, z, veľmi jednoducho na dvoch takých príkladoch. Hej? My ich štandardne dávame do brušnej dutiny medzi orgány. Tam sú proste také blany, je tam také miesto. Nehovorím, že tam je diera, ale je tam proste miesto. A dôležité je, že tam není priamo ako vaskularizácia, nejaká žilnatina. A prečo? Pretože tam, kde je prívod krvi, je logicky sa privádza imunitný systém. To my úplne nechceme. Hej? Na druhej strane, keď tam není žilnatina, je tam nižší, e, nižšie množstvo kyslíka, pretože logicky krvou sa transportuje kyslík, že? No. Mm. Takže, takže tie bunky majú možno taký lokálny malý problém, že majú menej dispozícii kyslíka. Mm-hmm. A mhm. kyslík je zásadný, aby, boli, aby mohli dobre fungovať, lebo mhm. inak mm-hmm. upadnú do takého stavu, že sa same zničia. No, mm-hmm. takže jedno, jedno miesto, ktoré sa skúša, je, je brušná dutina, e, tam je parciálny tlak kyslíka nejakých 21, e, potom sa skúša do svalu, priamo do svalu, lenže tam už je vaskularizácia, tam už síce je veľa kyslíka, ale, ale veľa krvi. tam je veľa krvi. No dobre, ale počkaj, ale veď vy no. máte ten ochranný domček, cez ktorý to, to kašľať na krv a, a imunitu, ale že ona tá neprejde, tá zlá imunita do toho domčeka no, v tej chvíli. No a teraz, teraz te, áno. A to, keby, keby to takto bolo, 100%, tak už sme v klinike na ľuďoch. To, čo teraz my riešime je, že naše kapsulky sú 100% funkčné, E, v, pod, e, v hlodavcoch. To znamená mm-hmm. myši potkany. Vy, vieme vyliečiť absolútne všetky hlodavce na celej planéte, ktorým spravíme diabetes. A tvária sa, že diabetes nemajú po takejto transplantácii. Takisto vieme vyliečiť psy, všelijaké zajace a podobné, podobné proste zvieratá. A teraz sa dostávame k tomu, že na to, aby sme mohli ísť do kliniky, musíme preukázať, že tento náš recept táto naša kapsulka dobre funguje aj v tej poslednej inštancii a to je opičí model. Mhm. Už sme historicky, to som vlastne hovoril aj pred tými x rokmi, že historicky sme mali kapsulku, ktorá sa ukázala ako veľmi dobre tolerovateľná a dokázala parciálne zvrátiť diabetes u paviána. Pavián je e, taká 40-kilová opica, mm-hmm. veľká, čiže nezvratili sme ho úplne, nutné povedať, že nezvratili sme ho úplne, ale vieme prečo, pretože jak v tom, jak v tom mainstreamovom článku bolo, že jedna pankreatická bunka stačí, nestačí. Vždy sa transplantuje nejaký ekvivalent tých buniek s ohľadom na kilogram toho príjemcu. Hej, to mm-hmm. je mhm. jasné, hej, že mm-hmm. keď ti tam tri bunky, no tak to nepomôže, pretože oni neprodukujú nič. No jasné, hej, no, nes- samozrejme. Hej, no, ja tak ti musím, musím ti ich posielať veľa, mm. 10 tisíc, alebo to, to je proste, proste ako keby ekvivalenty na kilogram hmotnosti. No, takže e, v Pavianovi sme boli úspešní, ale Eh, regule eh, FDA, čo je vlastne Food and, Dra- eh, Food and Drug Administration v USA, to je vlastne taká dozorná organizácia, byrokraticky potrebujeme ukázať funkčnosť v dvoch opičích modeloch, a momentálne pred tými troma rokmi sme práve začali testovať našu kapsulu na iné opici, na mhm. štvorkilovej, nie 40-kilovej, štvorkilovej, to tam je taká väčšia mačka, makak. Mm-hmm. No, No a v tom makaku zatiaľ nemáme konzistentné výsledky, také, aby sme ich mohli zodpovedne prehlásiť, že aj v makačom modeli je naša kapsula a dobre tolerovaná. Samozrejme, to má viacej roviny. Môžeme, každé to bude zaujímavé, môžeme rozobrať, neviem, ako bude smerovať debatu, ale pointa je taká, že základný problém, ktorý máme, no. je, že, že tá kapsulka v makačom modeli nám obrastá takým fibrotickým, niečo ako jazvovým tkanivom. Uh-huh. Hej? To znamená, že imunita to istým spôsobom rozpozná. Na druhej strane treba si uvedomiť, že makak není človek, makak není pavian a každý ten e, zvierací druh má trošku e, druhovo špecifickú imunitu. Je? Čiže to môže byť aj ako keby efekt toho zvieraťa. No a tá kapsulka nám obrastie, čím sa ucpú tie pory. Uh-huh. Mhm. A keď sa ucpú pory, neprichádzajú živiny a bunka e, skapne. Uh-huh. Mhm. Ale skapne sa... spôsobom nekrotickým, čo vyvolá zápal. A toto je základný problém. Výsledky máme nekonzistentné. A to čo, to, to, čo toho vstúpilo, nešťastné, a teraz počúvaj, normálne sa sadni, ak náhodou si opretý. No, sedím. Toto nešťastné, nešťastné vstúpilo v roku 2012 to, že náš recept pozostáva proste z nejakých dostupných uh, syntetických materiálov. Áno? Aj, mm-hmm. aj prírodných, a syntetických. A teraz mm-hmm. počúvaj, v roku 2012... Počkaj, ten, ten materiál z, nejakého... z tej, tej, tej kapsulky, no. ktorý vyrábate, o tom sa áno, bavím. No? Áno, áno, áno, no. to je normálne nejaký polymerný materiál, áno. nie je nutné vedieť, čo to je. No. Je to proste dostupné, každý to môže prečítať a nebudem tu teraz hovoriť chemické názvy. To ani nie je dôležité, ne... Takže nejaký materiál. Uh-huh. A ten materiál, jedna zložka z toho materiálu, lebo to máme troj, tá kapsulka je zložená z troch komponentov. Jeden komponent sa v roku 2012 prestal vyrábať. A teraz počúvaj. Na celom svete není. Prestali hm. ho firmy, ktoré ho komerčne predávali, vyrábať a nám sa začal proste míňať a začali ho vyrábať v nejakej alternatíve a nepovedali o tom svojim zákazníkom. Mhm. To znamená, my sme, my sme začal, začali časom čeliť také situácii, že štandardne rokmi overený recept sa z ničoho nič začal kaziť. Uh-huh. Kapsulky boli škarečie, mali horšie, povedzme tomu, fyzikálne vlastnosti a tak ďalej. Uh-huh. A sme nakoniec sa vypátrali a nakoniec sa dobili k tomu, že vlastne v 2012 prestali vyrábať e, ten typ e, chemickej látky, lebo v polymeroch je strašne dôležité, aké to má, aké to má vlastnosti ten polymer. A na celom svete do dnešného dňa už neexistuje Lenže my sme samozrejme fikaní a od toho sme tí vedci, že sme si, že sme si povedali, že my nebudeme závislí na nejakej komerčnej firme uh-huh. a my sme urobili v spolupráci s ľuďmi z e, Ústavu makromolekulárnej chemie v Prahe, konkrétne s doktorom Rausom, sme sa toho chopili a začali sme tieto kľúčové chemikálie syntetizovať u nás na stavke a máme a máme všetko v vlastných rukách. No syntetizovať znamená, že ste si ich začali vyrábať tú vec sami, hej? Áno, No. A vyrábame to sami. No. Už, už nebudeme tu no, tu na naozaj... E, bolo, to, bolo to veľmi náročné, mm-hmm. pretože samozrejme e, to je kľúčové, ale vyriešili sme to. Mm-hmm. Sice, keby som mal teraz hodnotiť, že kam sme sa posunuli, e, tak sme sa zatiaľ posunuli len k tomu, že experimenty na tých makakoch pokračujú, ale už nečelíme tým problémom, mm-hmm. ktoré vyvstali z toho, že tieto kľúčové chemikálie sa začali dodávať Žiaľ Bohu, z nevedno akého dôvodu, my sme komunikovali aj s tými firmami e, v neštandardnej kvalite a je, dokonca jedna, jedna chemikália sa prestala kompletne na celom svete vyrábať. A jedine vieš, kde sa teraz nachádza zbytok? U nás na Savke, v Trezore. A má cenu zlata. <laughs> Kamaráde, no, to, to sú veci. Troška na odľahčenie. Ne, ale začali sme to vyrábať vlastne ako my v rámci ústavu, v rámci spolupráce a mm-hmm tento problém sme vyriešili. Takže, takže toto chcem odkomunikovať aj tým, ktorí možno už poznajú ten príbeh. Takže máme všetko, pevne veríme, pod kontrolou. Máme to v rukách a teraz vlastne tie nové novo pripravené materiály e, začíname normálne ako keby masovo testovať no, na zvieratá. Dobre, Filipko, ideme my si dať zase pesničku a ja mám na teba strašne veľa otázok teraz, lebo si zase povedal <laughs> obrovské dobre, množstvo... Rozkecal, rozkecal, budem stručný, musíme zastaviť, lebo je, ne, vieš, ja... Ne, tým, dobre, ja, ale je... počkaj, ale dobre a... hovoríš, veď to je, ja ťa nechcem zastavovať, lebo hovoríš dobre, vysvetľuješ to celé, to je v poriadku, len musíme si to trošku zhrnúť, lebo vieš, my nie všetci sme tu doktori, veci a musíme to tak trošku pochopiť. Takže ideme si, ideme si trošku <laughs> trošku odýchnuť, inak som sa teda bál, že čo si navyberal, ale keď si hovoril už v úvode, že si dbal na mňa v tejto chvíli aj na poslucháčov, tak to bude taký konzervatívnejší metal v tejto chvíli. No tak uvidíme, ideme... čo teraz dáš. Je I... tam jedna pre jedno prekvapko. No uvidíme, či ho práve trafím, lebo teda priznám sa, že sa v tejto hudbe nevyznám. Toto nie je zrovna tá, ktorú ja počúvam, aj keď naozaj tá prvá sa mi veľmi páčila. No, ideme si trošku hudobne oddychnúť. Vyvážení poslucháči, ak budete mať nejakú otázku na Filipa, vidím, že už nejaké maily prišli, budeme ich samozrejme čítať. Ak máte nejakú otázku, či už preto, lebo proste sami možno trpíte cukrovkou, alebo možno žiaľ Bohu až tak, že vaše deti. A máte nejakú otázku, ktorú by ste skrátka chceli e, poznať odpoveď, môžete sa priamo Filipa opýtať, či už teda na telefónnej linke 048 381 0101, môžete písať maily na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo cez našu stránku zelená ikonka otázka do štúdia. Ideme si teraz trošku oddychnúť hudobne. Filip Rázga, vedecký pracovník z Ústavu polimérov Slovenskej akadémie vied, je hosťom dnešnej relácie v prvej línii, s ktorým sa rozprávame o tom, či vie, bude nejakým spôsobom cukrovka vážne to ochorenie imuno, i, teda imunitné ochorenie, e, ktoré naberá stále asi taký globálnejší rozmer, či bude niekedy úplne liečiteľné alebo nie. Slovenskí vedci Eh, pod vedením eh, Igora Lácika sa snažia o niečo také, aby teda sa dala aj eh, cukrovka vyliečiť spôsobom, aký tu dnes popisujeme. Ja som hovoril pred pesničkou, Filip, že hneď niekoľko otázok mám na teba, tak ideme si to trošku zhrnúť, že zaujímavá vec, tak vy ste vlastne nevynašli to, to transplantovanie, to vynašiel niekto iný, ale vy ste vynašli tú ochranu kapsulku, ktorá vlastne tú bunku bude chrániť pred imunitou. Áno. A teraz, že zvláštne, čo si povedal, to je neuveriteľná vec, že my vieme už vyliečiť týmto spôsobom myši, hlodavce, psy, nejaké malé zvieratka. Čiže, čiže inými slovami hovorí, že na malých zvieratkách typu myšky, psíky, mačky, teraz keď nejaká mačka dostane, ja neviem, že cukrovku, tak vy týmto spôsobom viete u mačky definitívne proste zvrátiť e, toto ochorenie a jednoducho tamto funguje 100%? Áno, ja takto. Mačka, no mačke sa netestovala, ale všeobecne. E, všeobecne, čo môžem povedať, je, že samozrejme diabetické zvieratá sú natívne v prírode raritné, pretože ak máš diabetes ako zvieratko, tak zomreš. Mm-hmm. Hej? To znamená, že smola. Čiže my ten diabetes e, chemicky indukujeme, to znamená, že aby bolo jasné poslucháčom, že to nie sú prirodzene diabetické zvieratá. to človek prirodzene diabetický je. Hej? Mm mm-hmm. lebo sa vieme mu dávať ten inzulín a tak ďalej. No, takže áno, môžeme povedať, že tá myš, život myši je krátky, ale vieme povedať, že myš po otransplantovaní týmto konceptom sa správa, ako keby nemala diabetes typu 1, napriek tomu, že sme ho buď indukovali, alebo sme ho chirurgicky odstránili celý pankreas. Mm-hmm. Bo celú dobu svojho života a potom zomre aj po troch rokoch, alebo koľko no, taká teda myška. ale tá zomre normálne. Treba ale povedať, treba povedať niečo iné. Treba povedať, že e, každá myška, lebo to sú ako keby modelové, modelové organizmy, hej, to nie sú náhodné organizmy, sú modelové organizmy, je rôzne veľa, povedzme tomu, takých vetiev tých myší s rôznou imunitou. Hej? A potom dochádzame k tým komplexnejším a komplikovanejším zvieracím modelom alebo zvieratám, ktoré majú stále vyvinutejšiu a vyvinutejšiu imunitu. Mm-hmm. Až sme teraz na úrovni predklinickej validácie na tých opičích modelov a je nutné povedať, že opica má vyvinutejšiu imunitu ako človek, pretože prirodzene má v sebe všetky žltačky nejaké a makače vírusy, ktoré sú bežne pre človeka smrteľné. Čiže opica má iný imunitný systém ako človek, to chcem ako povedať. Áno. A, ale je to nutná prerekvizita k tomu, aby sme mohli vstúpiť do klinického testovania na údoch. Čiže inými slovami, Teraz... to, to je tak, že vy musíte začať niekde akože testovanie na myšiach a tak ďalej, týchto malých, a potom musíte ísť na opice, že to, to je nejaký postup štandardný, že ano. to tak musí byť vždy? Štandardný, pri, pri... Štandardný, nie je to štandardný postup, nemusí to byť vždy, ale ak chceš ísť do kliniky na ľuďoch, no. musíš preukázať tej, v tomto ochorení, no, v rakovino, napríklad v rakovinách nie, ale v, v tomto ochorení áno, lebo podľa FDA reguly to tak je, mm-hmm. musíš preukázať funkčnosť e, v dvoch e, opičích modeloch. A v jednom vám ty nemusíš, do, ty nemusíš ísť do myši, uh-huh. ale samozrejme myšička je, keď to preženie, myšička je lacná, Hej. E, vieš si kúpiť definovanú myš, tá sa proste definovane vie namnožiť normálne, Hej. proste na 50 generácií má tie isté vlastnosti, alebo 25 generácií. Takže keď to preženie, úplne hnusno, dúfam, že ma žiadni ochranári teraz nebudú, nebudú túto e, uh, <laughs> pranierovať, a tak, tak budú, ale už čo, je, no. Je, je, to spo, je to taký spotrebný modelový organizmus. Hej, a tam zistíš, a... či to má význam vôbec ďalej riešiť, áno, alebo nie. Áno, že áno, tam, áno, tam to je jasne dané. Keď to nefunguje v myši, napríklad mm-hmm. nejaká nová receptúra, alebo jemne obmedzená, tak do opica vôbec nejde, pretože to je naozaj, e, tá opica je aj drahá, Uh-huh. A aj je to proste, je, je to iné, no, ako ten vedecký svet je taký krutý, no to proste ne, nemôžeme ísť do ľudí, no. skúšať halabala, hokusy, pokusy. Hej. Musíme obetovať proste zvieracie modely na to. Čiže podľa tohto vášho, čo vy skúmate, to musí, musí fungovať proste pri dvoch opičích druhoch, takto? Ano. No a fungovalo vám to úplne parádne pri paviánoch, tam to bolo bez problémov? Úplne, úplne takto, úplne, no, Či? takto. Čo sa, čo sa týka materiálu, materiál bol tolerovaný E, bez problému. Čo sa mhm. týka mm-hmm. zvrátenia toho diabetu, tam musím povedať, že ako som hovoril na začiatku, my sme, uh, materiál bol v pohode, ostročeky boli v pohode, všetko fungovalo, mm-hmm. ale my sme neodtransplantovali, lebo my sme nevedeli, hej, my sme nevedeli, koľko máme dať tomu, tomu pavianovi. Aha. No ja sme dali proste nejaké množstvo a nebolo postačujúce. Mm-hmm. To mhm. znamená, my sme len znížili jeho závislosť na inzulíne ale nezvrátili sme kompletne. Dobre, ale, ale máme za to, že keby sme dali viac, uh-huh. tak sa to zvráti. Dobre, ale vám išlo asi v prvom rade nie ani tak o to, že, že inzulín toto, hento, tamto, ale vám išlo o to, či ten domček, tú kapsulku... Áno, presne, múdro hovoríš. Že, Či ten... Domček, či je tolerovaný, tak. či to je v poriadku, či sa to nerozpadáva. Či, či, či ho nezlikvidovala imunita. A tak. Áno, áno, no, presne tak. A, a v tomto smere ten domček ostal nedotknutý. Hej, že tam sa ne, neurobilo nič, tá kapsula ostala, ne, žiadne tkanivo fibrozne neobrastalo, nič ni, neupchalo pory, proste, že kapsula fungovala 100%. Tak? Áno, máme takéto výsledky, že neobrastalo to. No. Máme aj výsledky, ktoré boli negatívne, ale tam vieme prečo. Hej, máme, hej my, my vždycky máš výsledok, ale musíš vedieť mu priradiť informačnú hodnotu. Máme aj paviana, ktorý obrastal. Lenže ostročeky, ktoré dostal, boli nekvalitné a proste vieš, vie, vieme vyhodnotiť že racionálne, prečo jeden pavia napríklad dopadol nedobre. Mm. Ale máme taký, ktorý dopadol fantasticky a ten je pre nás preukázateľný, pretože stačí ukázať jedného a je to vyriešené. Aha, Hej? takže u jedného, keď to funguje, tak je to paráda. No dobre. Takže... No je, je, to, je to veľký posun dopredu a dá sa už potom argumentovať a žiadať e, vlastne o ďalší krok. Dobre, tejto, čiže, tejto, čiže tam predpokladám, že nastala veľká eufória u vás, keď to u tých pavianov no, proste fungovalo, tak ste sa všetci radovali, že wow. No ale teraz podľa tej metodiky, ktorú si spomínal, že nestačí jedna opica, musíme ešte druhú, Vy, vybrali ste si tých nešťastných makakov, menšiu opicu od vybrali, toho pavianu? Ale, ale nie, takto, my sme si ho vybrali racionálne, pretože napríklad makak sa teraz hodnotíme ako nešťastný, lebo je proporčne iný, to znamená, že aj tie chirurgické zákroky voči takému malému teličku je nepomerne väčší zásah, vieš, napríklad jazva mm. a tak ďalej. Čiže, ale makaka sme vybrali racionálne preto, že makačie ostrovčeky, makačie ostrovčeky, ktoré sa používali na tzv. alotransplantáciu, sú oveľa kvalitnejšie a oveľa bližšie podobné tým ľudským. Uh-huh. Hej, čiže makak bol vybraný úmyselne. Hey. Lenže, lenže žiaľ Bohu, no je troška iný. Takže teraz bojujeme aj s takou možnosťou, že tento makačí model není vhodný Hej? To neznamená, ale musíme to zase vedecky, racionálne povedať, že sa nám nedarí, tak není to vhodné, vieš. Musí to proste byť na reálnom základe, pretože v dobe, keď sme mali paviána, sme boli jediní na svete. Teraz prebehli tri, e, prebehlo 4 roky, už aj chalani v MIT, my s nimi ako spolupracujeme, majú materiál na inej báze, iný recept a ten práve im funguje v makaku. Funguje v makaku. Hej? Ale neumožňuje takú imunoprotekciu ako naša kapsula, pretože nedá, nedajú sa modifikovať. To je, to je troška iné story. Ale už nie sme sami vo svete, už ten mhm. materiál aj iný existuje a dokonca je akceptovaný v týchto makakoch. No a my samozrejme takisto z našho pohľadu chceme to dotiahnuť, aby to bolo akceptované v makakoch a ísť ďalej. Pretože my sme presvedčení, že to, čo ponúka naša kapsula oproti, povedzme tomu, tej americkej, uh-huh má, má, má racionálne výhody a tým samozrejme argumentujeme, aj keď žiadame o nejaké projekty a ideme do nejakej, povedzme tomu, ľahkej konfrontácie alebo súťaže. Čiže naša kapsula, ktorú máme roky overenú, má proste obrovitanské výhody oproti iným kapsulám, ktoré sa teraz či už testujú, alebo vyvíjajú inde vo svete. Mm-hmm. Dobre, no. čiže tá vaša kapsulka zkrátka proste nejak tak zlyhala v tých testoch na makaky vy teraz to nejak vyhodnocujete, že prečo a tak, a vy zároveň teraz ale vy vyrábate akože, alebo Snažíte sa vyrobiť teda inú kapsulku, ktorá by aj na tých makakov proste fungovala v zmysle, že ich nezničia, alebo čo teraz vlastne robíte ďalej s tými? Nie, nie, nie. Či, či čo teraz? Hej, my, e, nie je to iná kapsulka, to je stále tá istá kapsulka, no. len, len e, zloženie vlastne má tie isté komponenty, ktoré vždycky mala. Uh-huh. Ešte by som nepovedal, že, že naša kapsula zlyhala v makakoch. Musíme to naozaj povedať korektne. Máme nekonzistentné výsledky. Máme uh-huh. aj dobré výsledky, aj mm-hmm. v myšaci, lebo paralelne sa testujú aj myši, aj tie makaky. Aj dobré výsledky, dokonca ešte máme lepšie, ako sme mali historicky, ale z nejakého dôvodu tie kapsulky v tom makaku, a teraz počúvaj, nie sú nám, vytvára sa také, taký ako keby, ako keby zhluk, hej? Možno, že to je tým telom, že sa to proste dostane na nejaké jedno lokálne miesto a z rôzne dispergovaných kapsuliek v brušnej dutine sa stane taký zhluk, také hrozienko, ako keby, mm-hmm. vieš to mhm. predstaviť, hej? Mm-hmm. No. no a to hrozienko potom už sa obalí tým fibrotickým tkanivom a to je zle. Takže my pozorujeme ten jav, že v makaku, možno, že to je kvôli jeho telu, kvôli tomu, koľko trávi čas, to proste je ťažké ešte teraz vyhodnotiť, ale kapsulka vytvára hrozienka. To znamená, že vytvára sa nám zhluk. To nechceme. A teraz, čo vyvíjame, je to, že my sa snažíme Uh, jednak zabezpečiť, ak som hovoril, že u nás doma si vyrábame kľúčové chemikálie, ktoré mm. sú veľmi, veľmi, veľmi podobné ako tie, ktoré boli kedysi tie komerčné, Áno. ale nie sú identické. Nie mm. sú identické, nedá sa to urobiť identicky, ale sú veľmi, veľmi podobné. Mm. To mhm. znamená, my chceme plne nahradiť závislosť od eh, komerčného, to, čo som hovoril, že ešte máme niekde v trezore, mm Na to, aby sme toho mali dostupne do nekonečna veľa plne vlastných rukách. A teraz, čo vyvíjame, je, že my chceme jednak pochopiť, a jednak vyrafinovať tú pôvodnú kapsulku tak, aby bola úspešná v Makakovi. To je celé. My nevyvieme novú kapsulku. Áno, v princípe, keď napríklad ju obalíme ešte nejakou inou chemikáliou alebo inou vrstvou, alebo troška zmeníme ten procesný protokol, tak áno, môžem povedať, že je iná. Ale v podstate není iná, uh-huh. len je inak, inak urobený napríklad pomer tých komponentov a tak ďalej. Hej? Čiže my nejdeme do niečoho úplne nového. My sa snažíme vyoptimalizovať, povedzme tomu, vyoptimalizovať je dobré slovo, tak tú kapsulu, aby sme splnili túto nutnú prerekvizitu, tento nutný krôčik, lebo nás, keď to poviem na rovinu, nás ten makak nezaujíma. Koho zaujíma makak? Nikoho. Nás zaujíma človek. No. Ale musí preklenúť makaka, aby sme no. mohli do človeka. No áno, že, že keby Čiže ste mali... na toho makaka. Čiže keby ste, inými slovami vravíš, keby sme mali tie výsledky pri makakovi, ktoré sme mali pri paviánovi, Áno. Tak už Viem môžeme ísť do... že ten proces sa urýchli takým spôsobom, že je na dosah klinika na ľuďoch. Čiže už by ste mohli, zrejme by ste už mohli čím skôr začať testovať túto vec na ľuďoch. Tak. No, to má takú náležitosť. Počúvaj, je to treba dať žiadosť, píše sa elaborát, vyhodnotí sa kapsula, posúdi to proste FDA, dostaneme nejaký approvement a tak ďalej a môže sa ísť do kliniky na ľuďoch. No. Či to nie je také, že ako ľudským prstom, ale v podstate... No ale nie je to, že 20 rokov. proces. No, no jasne, to je, to, je, to je otázka ako keby e, roka alebo dvoch no. rokov potom. Čiže keby, e, keby to na tých roka, makakoch fungovalo, tak za rok, za dva môžete začať to proste testovať na ľuďoch. A teraz toto mi nejde do hlavy, lebo tu som sa dozvedel takú informáciu a už sa pozrieme na maily hneď, že norskí veci vás trošku v minulosti schladili, lebo že mali túto vašu kapsulku testovať na nejakú biokompatibilitu v krvi človeka. Áno. A tam, že e, to, čo akože fungovalo na zvieratkách, na tých myškách a tak, takže sa ukázalo, to, čo to otestovali tí norskí veci, že sa ukázalo, že ľuďom by táto vaša kapsula mohla uškodiť. Tak ako no, to je? Ja, po, teraz si to po, počúvaj, paráda, výborne. Norskí veci, my s nimi spolupracujeme, to je súčasť nášho týmu. Dobre, to počúvaj, hej? No. Presne, <laughs> to, to sú, tí ľudia sú v našom no. týme. Hej? To znamená, že áno. A teraz počúvaj. Ke, oni kedy si historicky vyvinuli takú metódu, ktorú sa vol, volá sa to, že whole blood essay. To je jedno, akože to je esej plné ľudskej krvi. Áno? A naša kapsulka v, v ich metodike vykazovala, že vlastne by mala byť ako keby, e, povedzme tomu, e, aktivujúca tú imunitnú odpoveď. Áno? No napriek tomu e, výsledky vo zvieratách, napriek všetkým negatívnym predpokladom, boli e, fantasticky pozitívne. Takže sme troška tak premýšľali nad tým, že či tá metodika je ako keby e, predikčná, že dokáže ako zmysluplne predikovať, keďže predikuje, že e, to je zlé a teraz to vyšlo v zvieratách dobre. Hej, na ľuďoch nevieme. No a teraz počúvaj. Títo norskí vedci, konkrétne my vieme presne ktorých, ale môžeme menovať, je to anne Roxa a tak ďalej. Oni samozrejme vyvíjajú tú metodiku a tak ďalej. To bola mhm. nejaká prvá, nejaká beta verzia a bla bla bla. A teraz v podstate tá kapsulka, ktorú máme teraz, Samozrejme, my s nimi stále spolupracujeme, oni nám tie naše kapsulky testujú. Mm-hmm. A testujú nám to nielen v ľudskej krvi, ale aj teda v krvi daného zvieraťa. Konkrétne teda to chceme, aby sa urobilo, aby to bolo v tej opičej krvi. A teraz kapsulu, ktorú teraz aktuálne podrobujeme testom a máme v rukách, vyšla zo všetkých kapsul historických najlepšie, najlepšie na úrovni, na úrovni negatívnej kontroly. Nič neaktivuje, nič nestimuluje, E, čo sa týka komplementu a tak ďalej, takže tí, ktorí sa troška vyznajú, vedia. Čiže norskí ľudia, ktorí kedysi sa stávali k našej kapsulke mierne skepticky, že á, u tých ľuďoch a to môže byť také aktivujúce a mhm, zlé, mm teraz sa vysmievajú od ucha k uchu, pretože kapsulka je proste z tohto pohľadu a v ich očiach absolútne najlepšia, ako sme doteraz kedy mali. Uh-huh. A zvieracie experimenty na myšiach dostávame výsledky, ktoré sme takisto historicky nemali. Máme za najlepšie výsledky. Čiže už podľa tej norskej čakať... metodiky už tá na, vaša nová kapsula proste neškodila, hej? Nie. Ľuďom. Teraz už podľa tej ich metodiky. Tip, Áno, presne tak. Tá metodika je už aj vymakanejšia, hej, mm-hmm. musíme povedať, že samozrejme oni to zlepšujú, rôzne protilátky a tak ďalej, z rôznych iných pohľadov sa na to pozeráme z takého toho imunologického hľadiska. Teraz tak naša kapsula, aktuálna, súčasná, čo ju máme teraz, čo som teraz aktuálne pracujem, potrebujeme testom, najlepšia kapsula zo všetkých, najlepšia, na úrovni mm-hmm. kontroly. To znamená, že v metodikách nestimuluje nič a všetci by ju chceli vidieť tam, kde má byť. Čiže podľa tej ich metodiky by táto kapsula ano. mala byť pre telo akoby vlastná, že skrátka nemalo by ano. E, nič ano. zlé sa diať. Ano. Dobre, otázka od Gabiky, mailová. Dobrý večer, akú životnosť majú implantované bunky? Dokážu sa obnovovať, čiže aj množiť? Nemôže dojsť k nekontrolovanému množeniu? Zrejme sa teda pýta na tie bunky, ktoré sú v tom domčeku zavreté, v tej membráne ano. vašej, v tej vašej kapsulke, že akú životnosť majú a či sa teda nemôžu nejako množiť nekontrolovane, či by z toho nemohla mohla nejaká rakovina vzniknúť nie. v tej, v tej, v tej nie, vašej nie. guličke? Pankreatické bunky sú už diferencované a už sa nemnožia. Už sa s nimi nič neduje. Hej? To znamená, že oni, pokiaľ sa cítia dobre, fungujú normálne, ako povedzme tomu aj takisto v pankrease. Hej, máte pankreas, sem tam sa niektoré bunky pankreatické ešte to diferencujú, ale viac menej máte ho na celý život. Čo sa týka toho graftu, samozrejme, ten graft časom môže odumierať. Čo je graft? Ťažko teraz, No to je ako ten transplantát, to sú tie bunky, mm-hmm. pardon, zase som sa mm-hmm. ano, že tie bunky po transplantácii <laughs> e, môžu odumierať. Všetko závisí od toho, aké to prostredie tie bunky majú, ako sa v ňom cítia a či dostávajú nejaké externé stimuly, aby e, odumierali alebo nie. Hej? To ťažko predpovedať. Ale čo môžem povedať? E, transplantácia, napríklad tie myšie modely, výborne. 3 roky, 900 dní. Hmm. Nič. Plná funkcia, žiadne odumieranie, nič. Úplne výborné. To znamená, že my nevieme odhadnúť v tejto fáze, že ako by to bolo u skutočnom reálnom príjemcovi, napríklad u človeka, koľko by tie transplantáty vydržali. Ale máme za to, že ako náhle, je, keď je zabezpečené pre bunky všetko, čo oni potrebujú, aby normálne, prirodzene fungovali vo svojom e, takom, povedzme tomu, natívnom prostredí, tak není dôvod, aby odumreli. Mm-hmm. Alebo aby odumierali nejak prudko. Ako náhle napríklad dochádza k tomu, že majú málo kyslíka alebo málo živín, no, odumrú veľmi rýchlo. Mm-hmm. Čiže v tom je ten svetý grál. Vyrobiť taký materiál, ktorý neohrozuje tú viabilitu, ten, ten fitness tých buniek. Hej? ten materiál už máte, či to vy neriešite? No, to je ten, nie, to je ten materiál, to je, to ono, je tá, to je tá kapsul. To je tá, tá kapsul, čiže ona nemá len chrániť tú bunku, ale zároveň má urobiť také prostredie, kde je dobre kde ona jasnačka, teda bude dlho žiť, hej? Že? Jasnačka, áno, to má dva, dve roviny. Áno. Prvá hmm. rovina, že musí to ochrániť a zároveň nesmie, nesmie tej bunke škodiť. Hej, to by sme mohli urobiť hoci ako guličku. No nie, ten materiál musí byť pevne vyrafinovaný a, a, a precízne vybrané chemikálie tak, aby tie bunky v tej guličke sa cítili úplne komfortné a vlastne, aby ani nerozlišovali, že z nejakej guličke sú. A, no ale tak počúva, ale bunky normálne aj tak zomierajú, však žiadna bunka nežije do nekonečná. Tak on, tie bunky raz v tej kapsulke musia zomrieť, nech ich teda akokoľvek tam pipláš si, nie? No, áno, ale ja, ale ja, ja, ja ne, ne, ne, nedovolím si tvrdiť, že e, koľko to vydrží. To ja neviem povedať. Pankratické bunky, takisto vyvinie sa ti funkčný orgán, bunky, ktoré ti fungujú, normálne fungujú a keď je potreba, telo ešte má zásobáreň, že si dodiferencuje bunky. No ale tu už sa extra akože nemnožia krvetvorba sa obnovuje, e, žalúdočná stena sa obnovuje, vlasy sa ti obnovujú, nechci sa ti no obnovujú. No hej, ale v tej bunke ale... sa ti tá, bu- v, tej, v tej kapsulke sa ti tá bunka neobnoví už. Tá je tam stále nie, a potom nie, ona nie. No tá je zomrie. stále až dokým neskončí je prirodzený no. životný cyklus a zomre. No, ale nie, keby to ja... boli aj zrovna, vravíš, 3 roky, tak je to proste veľká vec, keby sa toto podarilo. No, jasnačka, lebo, lebo potom jasnačka. o 3 roky môžeš zase tým ľuďom transplantovať tie veci a áno, hej, že, áno, že o toto presne, ide. A že... dokonca tá operácia, tá operácia laparoskopická, hej, tú, ktorú sa snažíme my dať do tej brušnej dutiny to znamená, že e, v celku nenáročná žiadne veľké rezanie, otváranie a takéto. No, pichneš ihlu, strekneš, rozprestrieš guličky do intraperitoneálnej dutiny, to je tá brušná mm-hmm. dutina. Mm-hmm. A je to. A keď to je problém, tak to vyťahne odtiaľ von. Mm-hmm. Dobre, ďalšie e, mail od Petra. E, dobrý večer, prajem. Vážim si práce a výskumu hosta pro léčbu cukrovky, ale tuší Filip Rázga, že jedným z najväčších rizikových faktorov pro rozvoj autoimunitního diabetu typu 1 je ponocovanie a narušovaní, e, a narušovaní tvorby melatoninu umělým osvětlením obsahujúcim modrou až zelenou barvu, ktorá ktorá vypína produkci melatoninu v epifíze. Zmiňoval to i profesor Hořejší, imunolog. Takže pánové, jestli Právě koukáte do monitoru bez filtračných fólie, která odstraňuje modrou i zelenou barvu z LCD, nebo snad na sebe svítíte úspornými letkami, tak si právě teď zaděláváte na průšvih. Vím, o čem mluvím, trpěl jsem alergickým exémem ještě před rokem a letkami jsem svítil do noci, pochopil jsem, o co jde, změnil jsem chování, svítím teď slabým světlem ze žárovek, které neobsahují modrova a světe div se i alergie vymizela po roce. E, Neměli bychom tedy řešiť taký prevenci? Pýta sa ťa Peter, či o niečo o tomto vieš? No, to... takto. No. E, ja samozrejme e, netrúfam si ani spochybňovať, ani vyvrácať. To, čo ja o danom probléme viem, je, že vlastne do dnešného dňa sa nevie, čo spúšťa cukrovku typu 1, je to, ako hovorím, autoimunitné ochorenie, ktoré je vlastne multifaktoriálne, znamená, že viacero faktorov, o ktorých sa diskutuje, je tam aj možná nejaká predispozícia, není potvrdené, není vyvrátené, uh, nespochybňujem a určite prevencia áno, jasné, ak hmm. sa mhm. dá. Lenže v prípade autoimunitných ochorení uh, si myslím, že není nejako konsenzuálne dané alebo konsenzuálne prijaté, ktoré faktory sú dominantné. Pretože naozaj do dnešného dňa sa nevie, ktoré faktory sú e, v tej multifaktoriálnej e, príčine cukrovky typu 1 tie dominantné, aby sa dali preventovať. Hej? U niekoho ten mechanizmus môže byť zľahka, zľahka predispozične geneticky, môže to byť, ako dotyčný pán spomína, svetlo, ja to nespochybňujem, môže to byť ponocovanie, stres, oslabenie organizmu, zblbnutie, môže to byť, e, ťa, môže, no nechcem byť zlý, ale otvorím pandorínu skrinku môžu to byť e, ťažké kovy vo vakcínach, nikto nevie, čokoľvek no, to môže byť. No, ani si tak neotvoril. no, ja prepač, som, prepač. Ja som, ja som sketa, ale e, takto, nedo, netvr, nedovolím si tvrdiť, že sa vie, čo spúšťa autoimunitné ochorenie cukrovka typu 1. Ak e, prevenciu, ja som jednoznačne za prevenciu, pretože veľa sa dá predchádzať, ale väčšinou ten človek dochádza k tomu diabetológiovi už vlastne v štádiu, keď je docela neskoro. Mm. Hej, začína vidieť na sebe tie príznaky, klinické, potis sa, smedný a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne diabetes, diabetolog už zhodnotí viac menej nejaké štádium toho diabetu. No, e, preto vravím, že si až tak veľmi nepichol možno do osieho hniezda, lebo to je ďalšia otázka, ktorú tu mám práve od e, poslucháčky Janky e, píše, že som veľmi rada, že dnes tu máte vedeckého pracovníka. Ja túto príležitosť využijem na to, aby som sa ho opýtala, keďže dnes máte tému cukrovky a žiaľ trpia ňou aj moji blízky, chcem sa vás opýtať celkom jednoznačne, môže cukrovku prvého typu spôsobovať očkovanie? Dobre, tak. takže takto. E, nechcem dať jednoznačnú odpoveď, a, ale keď je, keď je my totižto my u zvierat indukujeme diabetes chemicky. Áno? To znamená, môžeme urobiť dve veci. Buď održeme pankreas, to je pankreatomia, normálne nemá pankreas, takže je problém. Ale my väčšinou používame STZ, to je ten, uh, bože, ako to volá. A teraz mi to vypadlo streptozocín, alebo... No to asi aj jedno, áno. to nevadí, to aj tak nevieme. To je to jedno, my povieš. to proste indukujeme chemicky. Uh-huh. To znamená, že z mojej odpovede vyplýva, že je možné diabetes indukovať chemicky. Uh-huh. A myslím si, že týmto som asi povedal všetko. Čiže nechcem povedať, že očkovanie spôsobuje diabetes. Nechcem vylúčiť, že chemikálie, e, alebo teda či už e, nejaké adjuvanty, alebo kovy, ktoré, alebo hliníky, alebo proste čokoľvek, čo samozrejme sa polemizuje s autizmom a s rôznymi inými vecami. Je tam ortuť ako, ako stabilizátor a tak ďalej E, je to nedoriešená téma, je téma tabuizovaná a blbie sa o tom nehovorí. Ale ja hovorím, že dá sa diabetes indukovať chemicky. A dokonca uh, istú dobu si myslím, že niektoré šarže vakcín uh, od GSK boli stiahnuté, myslím, že to bol rok 2014 alebo 2015, teraz si už matne spomínam, to by som si musel dohľadať, boli stiahnuté práve kvôli uh, kontaminácii. No a ďalšia vec, ktorá vypláva, môžem dodať kľudne referenciu z literatúry, normálne ako odbornej, nie nejakej, povedzme tomu, ľahko napadnutelnej, je, že vlastne súčasný e, pokrok v technológii nanočasti z nanosvetov a rôzne materiálové vedy a charakterizačné medy, kde sa dostávame stále na stále nižšie a nižšie koncentrácie, než sú napríklad stopové, ukazuje, že vo vakcínach sa nachádzajú rôzne nanoštruktúry, rôzne nanoprecipitáty, ktoré tam nemajú čo robiť, respektíve, respektíve nie sú deklarované v príbalových letákoch, čo je teda rozhodne ako varujúci prst, že toto by malo byť takisto ošefované, čo sa týka vakcín. A, vy... Neviem, či som odpovedal. Ja si myslím, že áno. Povedať, ja si myslím... Dá sa diabetes indukovať chemicky. No, vieš, tá, tá doplňujúca otázka by bola, že dobre, vy ho indikujete tej, uh, chemicky a teraz, či tie chemikálie, ktorými vy indikujete, teda navodíte stav diabetu In, u zviera... Indiku, indukujeme, akože indukujete, to. že, tak, indukujete, že či tie chemikálie sa nachádzajú aj vo vakcínach, lebo to by bola tá otázka, lebo ak by sa nachádzali tie chemikálie, ktoré vy používate na toto, aby ste zvieratkám toto urobili diabetes, tak potom by to bola vážna vec. Vieš, toto je otázka, že no, či sa e, tie chemikálie ja, v tých vakcínach nachádzajú. Ja neanal, neanalizujem vakcíny. Povedzme to takto, že nemyslím si, naozaj nemyslím si, že by to tam niekto dával úmyselne aby teda v nejakej časti populácii proste induk. Ja si skôr myslím, že naozaj to môže byť, neviem, či to je autoimunitné ochorenie. Uh, to očkovanie, uh, ktoré sa podáva malým deťom, ktoré ešte nemajú vyvinutý imunitný systém a dávajú sa v rôznych x kombináciách, môže lokálne spôsobovať tzv. poviem to laicky, také zblbnutie toho imunitného systému, aj napríklad cez tie ťažké kovy a tak ďalej. Mm. Hej. O tom sa vedie polemika, je o tom veľa, veľa literatúry, aj odporcovia, aj privrženci v, e, e, vakcinácie si môžu prísť na svoje. Takže, takže takto to, čo my používame na e, indukovanie diabetu, nemyslím si, že vo vakcínach. Hej. Netvrdím, netvrdím, že niektoré nemôžu byť kontaminované. Mm-hmm. Ale to nechcem, aby teraz vznikol nejaký dojem, že, že to sa ako deje. To si myslím, že nie. To si naozaj, naozaj to, čo si nedá, nedám si ako, e, ako keby, ako sa to povie, Nechcem, aby vznikol ten dojem, že niekto kontaminuje vakcíny, aby vznikla hey, hey, hey, hey. To je Dobre. podľa mňa blbosť. E. To, to, je, to, je, to, to, to je neprejde a to, to není možné. Nemôžeme vylúčiť chybu. Boli prípady, kedy boli sťahované šarže vakcíny kvôli kontaminácii a tak ďalej a tak ďalej. Skôr si myslím, že diabetes u detí môže istým spôsobom byť taká súhra nešťastných okolností, ako som spovedal, multifaktoriálny proces, vakcinácia, imunitný systém, záťaž pre organizmus a tak ďalej a tak ďalej. Troška to zblbne, a žiaľ Bohu, môže to Hej. vyústiť e, v ten diabetes. No, ty si nepovedal nič jednoznačné, ako vedieť si to ani dovoliť nemôžeš, proste takéto jednoznačné závery dávať, ale sám si povedal, že je zlé, že sa o tomto nevedie diskusia. Lebo vieš, ako to je? Že povieš, ano. že by vakcíny Nevedie sa žiadna štatistika, nevedie sa, vieš, nič, nič také, čo by, čo by sa dalo ukotviť. Či to je zámerne, nezámerne, vieš, to je ťažko. Aj to reportovanie, hmm. to je na báze dobrovoľnosti a to také. Hej. No, Lebo vieš, to také, už ako náhle iba otvoríš tému vakcinácie, tak si blázon, konšpirátor, idiot a, a toto asi nie je dobre, že to takto funguje. Asi by naozaj sme sa mohli o tom nejakým spôsobom na vedeckej úrovni rozprávať. Jedna otázka, na ktorú mi vôbec nemusíš odpovedať, posledná k vakcinácii z mojej strany teda, ale berem to tak, že je to osobná otázka, takže keď mi povieš, že kašleš na odpoveď, tak to úplne pochopím. Ty máš, predpokladám, deti, dal by si hočkovať, alebo dal si hočkovať? Prvé dieťa je plne zaočkované, napriek tomu, že teda som nechcel, ale nejak sa to vybavilo, že v istej fáze sa ma ne, ne, nepýtal nikto. Mm-hmm. Druhé dieťa máme zaočkované na polovičku, tretie vôbec. Mm-hmm. Dobre, no tak si mi odpovedal dostatočne. Ideme na ďalšiu otázku poslucháčskú od Mareka Sprešova. Ten má dve otázky na teba. Prvá, ak sa dosiahol pokrok vo vývine lieku na cukrovku, vie sa pán Rázga vyjadriť aj ku autoimunitným ochoreniam, ako napríklad krón alebo ulcerózna kolitída, či existuje nejaká šanca v priebehu nejakých rokov na vývin takejto protilátky? No, čo sa týka ostatných ochorení, takto. Uh, diabetes, jednak aj z toho epidemiologického hľadiska, že naozaj už uh, Eh, je obrovitánsky nárast eh, diabetu. Aj, ten, aj tie odhady napríklad do roku 2030 sa uvažuje, diabetes jednotka a dvojka dohromady, že to bude 400 miliónov proste ľudí, takže to je obrovitánska masa, tak diabetes sa používa ako eh, modelový príklad ochorenia, kde by sa tieto koncepty, napríklad funkčnej transplantácie buniek, takto obalených do týchto kapsul, je to ako taký, taký, taký pilotný modelový ako keby systém, že tam sa najviac investuje do, do rozvoju toho poznania. Nič menej, akékoľvek ďalšie, my napríklad sme vyvíjali takéto systémy napríklad pre alkaptonúriu, to, to je také ochorenie, ktoré je možno charakteristické tým, že sem tam vidíte ľudí s takými, s takými flakmi, e, takými fialovými alebo takto, tak, také ochorenie. Používajú sa enkapsulácie na, na liečby Eh, Alzheimera a takéto. To znamená, že áno, nemusí to byť enkapsulácia len funkčných buniek, ale môže to byť enkapsulácia aj napríklad, eh, kde chýbajú nejaké hormóny, kde chýbajú, kde proste niektoré orgány nefungujú tak, ako majú a to telo eh, chýbajú mu vlastne potrebné hormóny alebo potrebné proste nejaké proteíny, ktoré ktoré sú pre, alebo sú spojené vlastne s tou patofyziológiou daného ochorenia. Takže odpoveď obecnej rovine. Neviem sa vyjadriť ku Kronovi, neviem sa vyjadriť k tomu druhému ochoreniu, ktoré už som aj, aj zabudol, jak sa volalo. Viem sa vyjadriť k tomu, že koncept enkapsulácie funkčných buniek je univerzálny a len závisí na toho, že aký recept a do akého prostredia. Hej, každé ochorenie má iné prostredie. Hej, Alzheimer a do mozgu, do svalu proste. Takže je to univerzálne. A ľudia na celom svete na tom pracujú. Ale ja o tom nemám vedomosť, pretože iné ochorenia ako diabetes a konkrétne niektoré typy rakovín, e, žiaľ Bohu, ku mne prichádzajú len ako, ako také, také štandardné, ako zoznámenie sa v rámci nejakej, uh, nejakého rozhľadu. Takže neviem sa detálne vyjadriť týmto ochoreniam. Mm, dobre, a tá druhá otázka od Mareka. Nedávno mal náš pán premiér tlačovú besedu, že tu máme potraviny dvojakej kvality. Boli nejaké experimenty v e, na zistenie škodlivých látok, ako sú kadejaké aditíva vo forme Ečiek a rôznych stabilizátorov, prípadne či v testovali nejaké potraviny s obsahom GMO na zvieratách a aké boli zistenia? No, myslím si, že toto by bola inak dobrá otázka adresovať priamo predsedníctvo SAV, ktoré má prehľad o tom, čo sa robí. Ja úplne istým spôsobom žijem vo svojej bubline, takže tieto veci uh, idú troška mimo mňa, neviem, ale viem, že napríklad Ústav experimentálnej endokrinológie testovali uh, Coca-Coly rôzne proste prejavy takýchto uh, ako keby sociál, alebo teda spoločenský, tak ako hojne využívaných sladkých nápojov a takisto myslím, že testovali aj kvalitu potravín, ale neviem detaily. Žiaľ neviem sa tomu fundovane vyjadriť, treba to adresovať mm. na predsedníctvo, pretože istým spôsobom toto je troška mimo môj záber a nemám k tomu vlastne Hej. čo povedať. Dobre, teraz tú debatu trošku ja posuniem ďalej. Keď si tu bol posledne, teda ešte u Norberta v relácii, tak spomínam si, že ste riešili takú tú vec, že e, jasne, toto ste všetko vysvetľovali, kapsulky, ochrániť pred a tak ďalej, ale vy ste vtedy mali problém, že chceli ste to testovať, Teraz ja si nepamätám, to bolo ešte vlastne pred tým testovaním na opiciach a nemali ste mm, nejaké financie na to, či kde bol, aký bol, tam bol nejaký nie, problém. Nie, nie, Ako to, to bolo? Dám do reality. Ako to bolo? My, my v tomto, dovolím si tvrdiť neskromne, hráme e, svetovú ligu, najlepšiu. Mm-hmm. Sme v konzorciu e, JDRF, čo je vlastne e, po anglicky je to Juvenile Diabetes Research Foundation. Je to niečo ako Olymp, čo, čo sa dá vlastne v, vo výskume diabetu dosiahnuť. Sme fakt medzi tými najlepšími. A finančne snažíme sa, ako vieme, pretože no tak veda je poddimenzovaná, štát 0 bodov, a teraz síce bola tá akreditácia tej sávky a tak ďalej, takže nejaké prísľuby na finančné toky tým dobrým ústavom e, sú prislúbené, ale dlhodobo je ako keby je to, aké to je, každý to vie. My sa snažíme získavať peniaze ako keby z grantov aj cez e, filantropické nadácie v USA a tak ďalej. Takže my sme istým spôsobom, povedzme tomu, že dokážeme robiť kvalitnú vedu aj za súčasného stavu, napriek tomu, že vieme si predstaviť, že by to mohlo byť lepšie. Ale to, Jasne. o čom sme rozprávali s Norom, bolo niečo iné. A bolo, že ten Edmontonský protokol, o ktorom sme sa bavili, a ten sa, e, to je tá transplantácia pankratických ostročekov do pečenia a tie mm-hmm. imunosupresíva, áno. Mm-hmm. To sa ponúka v krajinách, 40 e, krajinách sveta. Slovensko mm-hmm. medzi ne nepatrí. My sme chceli, my sme podávali aj projekt, to už má svoju proste nejakú históriu od roku 2012, možno ešte troška skorej, na to, aby sa takáto možnosť dala zaviesť na Slovensku, Uh-huh. A malo vzniknúť tzv. Centrum transplantačnej regeneračnej medicíny v spolupráci s Univerzitou nemocnicou v Košiciach, kde sme písali projekt a potrebovali sme peniaze na, tento, na toto rozbehnutie. A, a v rámci toho projektu, zase taká jedna malá odnož by bola, že by sme tam mohli v budúcnosti e, prispievať aj, čo sa týka transplantácie tých enkapsulovaných buniek. No mm-hmm. a to skrachovalo, skrachovávalo to a teraz sa to dostalo do, dokonca do takého stavu. My sme žiadali o 450 tisíc eur, čo je vlastne jeden mesačný plat všetkých poslancov, to je to veľmi rád, ako omielam do kolečka, lebo 150 3500, to tam zhruba nejak vyjde. Mm-hmm. A tie peniaze sa zatiaľ nepodarilo nájsť, no a tá, tá najväčšia pointa je v tom, že transfer technológie z Ameriky, know-how a zaškolenie personálu je bezodplatne, to znamená zadarmo. Američania tu už boli, ešte rokovali z, so Zvolenskou, keď bola ministerka ešte. Zvolenské bola úplne nadšená, lenže potom vysvetli nejaké kauzičky, že CTčka, neviem čo. Zvolenská bola, bola o, zrušená, mm-hmm. odprataná niekde, takže zasa to upadlo na nejakom mŕtvom bode my sme dokonca v istej fáze ten projekt ako keby mm, dokonca dostali, akože nám ho odsúhlasili mm-hmm. na, na vláde, ale nezrealizoval sa zatiaľ. No a čo môžem povedať, aktuálny stav je, že stále sa rokuje, stále sa rokuje a stále to je živé. A možno, že aj tá úspešná akreditácia, ktorou teraz sme ako ústav polymerov prešli, sme boli ako jedine z dvoch ústavov ohodnotení ako Ačko, to znamená, že naozaj špička v rámci európskeho priestoru, čo nás veľmi samozrejme teší. Tak stále to je živé, stále sa rokuje a, a chcem len ubezpečiť teda ako poslucháčov, ktorí to možno troška dlhšie sledujú, že, že robíme všetko preto, aby táto možnosť sa podarila na Slovensku zrealizovať e, do funkčného stavu. To Čiže znamená, ešte raz, aby, aby bolo možné a... transplantovať a... na Slovensku tie e, pankratické ostrovčeky, bunky. Áno, hej? Že to áno, o toto vybojujete. Áno, áno. A nešlo áno, my to pre... zaradiť medzi ako 41. krajina, kde toto by mohlo byť dostupné nielen Slovákom teda, ktorí to potrebujú, ale vlastne pre tento celý ako keby región. Uh-huh. A, a problém bol v tom, že jednoducho na toto neboli peniaze, na toto sa nenašlo tých, koľko si vravel, 400? 450 tisíc. No nech to preženie milión eur, hej? No nech, milión. že ten sa nenašiel na toto. Ten sa nenašiel. A, takže na Slovensku... Lebo to malo, to malo svoju genézu. Najprv nemocnica ne, v Kašiciach nebola eligible, ako nebola, nebola, no jak sa to povie, no, nemohla žiadať o tie peniaze, mm-hmm. tak urobili všetko preto, aby mohli. Keď už mohli, tak sa zmenila vláda v 2012, hej, to potom už povedali, že už vám, už není výzva, už sa nemôžete ako keby hlásiť o tie peniaze, už, už neponúkame. No tak sme neponúkali. Potom dali novú výzvu, tak už došli Američania, všetko bolo predchystané, ale zmenila sa ministerka zdravotníctva a zasa už eh, nebola na to, na to vôľa. Áno. A potom teda bola nová výzva, ktorá e, je ako nejaký strategický plán na nejaké plánovanie vedeckých aktivít a e, tie peniaze nám, e, ten projekt bol, e, no, e, poviem to laicky, bol odsúhlasený, ale ne, nezrealizoval sa. Mm-hmm. Nerealizuje sa. No a teraz vlastne sa rokuje a nechcem o tom ďalej hovoriť, pretože to je citlivá téma. Hej. Rokuje sa. Rokuje sa intenzívne a ľudia, ktorí sú v tom zavzatí, tak sa snažia proste to dobojovať do vyťazného konca. No, čiže vlastne zatiaľ je ten stav taký, že na Slovensku ľudia sú odkázaní len na pichanie si inzulínu, Stále? Áno. že toto je jediná vec a, a tak, a ako som vám spomínal v úvode tých rodičov, že jednoducho pri tých detičkách s cukrovkou typu A musia proste každú hodinu večer stávať, kontrolovať hladiny. Cukrovka typu 1, cukrovka typu 1 a tak. to sú, to, to sú tie stavy, ja to musím trošku upresňovať, prepáč, aby no, to kľudne, bolo... Ne, to, sú, to sú naozaj, naozaj, ja to musím, to sú naozaj tie stavy, kde je nekontrolovaný diabetes, hej? Mm. To znamená, že ty fakt máš veľa cukru, skoro nulový cukor. Toto sú tie najzá, naj, najzávažnejšie stavy. Mm-hmm. Hej, lebo potom môže byť aj diabetes relatívne taký kľudný, povedzme tomu. Hej, hey, že hey. zmeráš si, máš veľa, dobre, stiahneš si ho, pichneš si, všetko je v pohodičke, keď cítiš, že ti je nejak mdlo, dáš si snickersík a si v pohodičke. Mm-hmm. Keď to takto laicky hovorím. Hey, hey, ale, ale tie deti a ten spánok, každú hodinu, rodičia nespia, deti nespia, vieš si predstaviť, aká to je veľká záťaž pre tú celú rodinu. Viem. No, našťastie nie, pretože by som toto mal v rodine, ale viem si to Ale myslím empaticky, pretože, proste, akože to, to, to, je, to, každý to, to, človek, to je, ktorý už má dieťa, tak si to vie predstaviť, že to, to musí strašné. Empaticky musíme, musíme, no. musíme urobiť všetko preto, aby sme, aby sme to kvalitatívne posunuli, mm. tú liečbu tej cukrovky, tak e, sa snažíme. No. Niektoré veci sa nedajú proste uponáhľať. Ja viem, že veľa ľudia už aj, aj dobrovoľníci sa nám hlásia. Na no, to je prípad ľudia. poslucháčky, ktorá práve píše mail. No. Uh, nepodpísala sa, ale tak používa ženský rod, tak je to poslucháčka, ktorá píše, že ju to strašne mrzí, že vie, o čom v tejto chvíli obaja rozprávame, pretože žiaľ Bohu má malého synčeka, ktorý touto chorobou trpí, cukrovkou prvého typu píše v tom mail je taký dlhší, že, že skrátka vie, čo to znamená večer k nemu každú chvíľu stávať a pýta sa vlastne v závere, že či je možné niekde proste e, to dieťatko dať na nejaké takéto testovanie, skúšanie liekov, či je to problém, či sa to niekde robí. Toto ju zaujíma. Uh, takto, no. Musím povedať, že už sa robili experimenty na ľuďoch, ale, a samozrejme na reveza, to sa samozrejme dá, ale, ale náš tým a doktori, tí najlepší, ktorí, ktorí, s ktorými spolupracujeme, e, to neurobia. Pretože my mhm. nemôžeme, my naozaj ne, my sa nemôžeme hrať na Boha. My nemôžeme ísť do človeka, pokiaľ nebudeme o tej kapsule vedieť a urobíme tak, že tá kapsula budeme aj morálne, aj eticky, aj vnútorne presvedčení, že tomu príjemcovi v žiadnom prípade neuškodí. Nesmie vyprodukovať žiadny zápal. To znamená, my nemôžeme niektoré kroky a nechceme preskočiť. A z jedného prostého dôvodu. Mohli by sme, mohli by sme, ale nechceme. Samozrejme, keby sme otransplantovali jedného človeka a dopadlo by to dobre, tak ten koncept má zelenú do nekonečna. Áno? Lebo hmm. to je proste jasný, povedzme tomu, že proof of principle, musím použiť takýto anglický termín, že to, že to funguje. Že to hmm. pro, a je, to, je, to, je to proste vymakané. Ale opačná stránka mince je tak riziková, že keď odtransplantujeme človeka a nepodarí sa to, lebo nevieme o tej kapsule všetky informácie, detaily a ideme istej miere do rizika, mm. tak na ten koncept uvrnieme taký tieň, že v okamžiku zomre a nikto do toho nedá žiadny peniaz. Nikdy. Mm. Zabijeme to. Nemôžeme. Čiže, toto čiže celá tá práca dopustiť. od 80 rokov by bola skrátka už pochovaná, hej? No, ve, no veľmi pochovaná, veľmi pochovaná. Mm. Takto dopadli historicky tzv. alginatové guličky, to sú vlastne guličky podobné, ako my, len troška iné. Boli otransplantovaní ľudia, nepodarilo sa to a v dnešnej dobe dovolím si tvrdiť, že štandardnému alginatu nikto na celom svete neverí. Mm-hmm. To je mŕtve. To je mŕtve. Čiže, čiže, čiže, čiže počkaj, že ty hovoríš, že, no? že vy by ste mohli ísť, že to, to umožňuje legislatíva urobiť takú vec, že niekto, kto podpíše, akože ako vrajíš na, rez, na revers, že, že proste podpíše, že podstupuje to riziko, niekto, hej, že vy by ste to mohli urobiť. K tomu áno, k tomu potrebuješ tri veci. No. Potrebuješ odhodlaného darcu, ktorý ti podpíše reverz, že Hej. vlastne príjima všetky rizika. Áno. Potrebuješ tomu súhlasnú legislatívu, ktorá ti to umožňuje, aby to bolo vlastne ošefované legislatívne. Mm. Potrebuješ tomu schválenie inštitucionálnej proste e, komisie etickej, že či to vôbec ako dovolí Hej. urobiť v rámci inštitúcie a potrebuješ chirurga a ľudí, ktorí to urobia. Mm-hmm a toto, táto zhoda není a nebude. Väčšinou len pacient to chce, ostatní Hej. to nikto nechce. Hej, ale ani vy nechcete do toho ísť, ako vravíš, z, do, z toho no, dôvodu, no, za, ktorý za takú, si... Za takúto cenu nie. Hej, za takúto ktorý... cenu nie. No dobre, my ale... Chceme, my... No, prepáč. No? Prepáč, ho, hovor. Ja... No, e, my, my, my, chceme, my chceme urobiť všetko preto, aby sme mali oficiálne, schválené povolenie testovať na ľuďoch. Potom sa otvorí brána nepoznaného sveta a to je to, čo, to, čo všetci chceme, po čom všetci túžime, aby sme mohli uh, tento veľmi slubný, nádejný koncept dostať do kliniky na ľuďom. Tam no, už to potom nebude problém. Dobre, je, však, vieš, ale ja, ja ťa na nič nemôžem ani nechcem navádzať, zvlášť keď hovoríš, že jednoducho tam nie je zhoda, že ani chirurgovia to neurobia, ani nedostaneš štempel z nejakého ministerstva, proste nie, ale, ale už vám tí norskí veci povedali, že tá vaša kapsula je super. Teraz najnovšie. No, po, po, že ja, už ja ľuďom neškodí. Takto, ja ti to poviem takto, úplne ľudský kamarát. No mili, x krát sme rozmýšľali, že sa už odtransplantujeme, že my už to chceme no. vedieť, jak to dopadne. No. My, sami my vedci, proste mm. chápeš. Jak sa hovorí, šalený vedec urobí vodičku a sám vypije, hej. aby vedel, hej, čo to hej, robí. Hej, no. hej. X krát, ale, ale není to dobré. Není, tento postup není dobrý. Není dobrý. Nepoznáme, nepoznáme e, proste jed, jednak akože, hej, potrebujeme ľudí, ktorí nás otransplantujú. A teraz ti poviem na rovinu. Ľudia, tí najlepší profíci, si nikdy nevezmú na pleco takéto neetické zachádzanie, pretože to není v súlade Nej. s lege artis postupom. Nemôže to tak byť. Proste nie. Môžeš do Tajska, nech ťa rozrežú, čo, mm-hmm. môžeš, môžeš ísť, hoci kde. Mm. Uh, to proste nejde. To je ťažko. Možno, že niekedy, niektorí ľudia to urobili, a to, boli, to sú profíci, v európskom rozmere profíci, ktorí do toho išli. Mm. Dostali povolenie, dostali e, súhlas, otransplantovali, alginatové guličky. Nedopadlo to dobre. Hej, hej, hej. A stáva sa, Filip, často, že, že práve tak, ako túto nám poslucháčka písala, že, že nejak tak sami pacienti alebo rodičia deti, ktorí vedia, čo toto znamená, ako to tie deti ťažko znášajú, že nejako, nehovorím, že konkrétne vás, ale že nejak tak tlačia na to, aby sa už tým e, niečo Stáva robilo. Stáva sa to dosť často. Nie, to nie je také nejaké úplne že násilné, že denne, povedzme obrazne, ako zvoní hmm. nejaký telefón, ale áno. My, my, my s tými pacientami komunikujeme s, s časopisom, e, s ľuďmi v diabetickej komunite. Máme edukačné prednášky, máme aj deň otvorených dverí, chodia tí ľudia mm-hmm. a chcú. Nielen teda na testovanie, ako čo sa týka diabetu, aj rôzni ľudia s onkologickými ochoreniami. O, ja ti podpíšem všetko, už ma testujte, už ja už som, vieš, v terminálnom štádiu, testujte. No, no, no, vieš, no. rôzne. Sú to ťažké osudy, a srdce pritom ako pichá, bolí, ale, ale to nejde. A minimálne my, my sme na ústave polimerom, my nie sme doktory. A vieš, na nás sa obracajú. My vyvíjame tie materiály. Hmm. A v princípe, uh, žiaľ Bohu, to nejde. To proste není v našich silách uh, ísť, hrať sa proste to neprislúcha. Nie, to nemôžeme. No, e, Takže musíme, v tomto platí, musíme sa ponáhľať pomaly. My sme všetci presvedčení a robíme naozaj maximum a moji kolegovia to potvrdia. Chodia unavení, dostávame tie tabulkové platy, tak si pozrite na výveske, koľko je. Fico hovorí o minimálnej mzde 500 eur. Pozrite si, na koľko začínajú tabulkové platy na sávke. D- tabulka 1, 230 eur. Ľudia tam makajú, denno, no to, to je nič, to som ja otvoril, aby som si troška kopol, ale makajú denodenne. Je to ich životný chlebíček. Robia 8, 10, 12 hodín denne, lebo všetci majú aj osobnú veľkú motiváciu. Ale my nemôžeme preskočiť. My, ja to chcem, aby toto ľudia pochopili a odkomunikovalo sa to jasne. My nemôžeme preskočiť tie schody. My musíme vykráčať tú cestu trnistú, neprešlapanú až do okamžiku, kedy budeme my vnútorne presvedčení a mať všetky rukolapné dôkazy o tom, že naša kapsula jednoducho neuškodí tomu človeku mm. a ukázala sa funkčná v tých zvieracích modeloch, ktoré teraz legislatíva vyžaduje. Inak sa hráme na Boha a pokúšame osud. To je podľa mňa cesta do pekla. Zle. Nikdy, keď sa to nepodarí, sa to prevalí, médiá nás roznesú na kašu, nikto nedá ani cent, zomre to. A to je škoda, nesmieme toto dopustiť. Len vieš, otázka, ja nič zle nechcem privolávať, ale teraz môže sa stať situácia, že vám to na tých makakoch zafunguje, že to proste zase, že popri pavianoch aj makaky budú v pohode a že vás pustia do kliniky, teda do testovania na ľuďoch a tam to zlyhá. To sa môže stať. A teraz a pochová to celý projekt, keby niečo takéto nie, sa udialo? Nie, nie, Či nie. už nie toto? Testovanie, nie, to už nie testovanie na ľuďoch je práve testovanie na ľuďoch, že konceptu sa verí a ideme, nie že ideme vyrafinovať, ideme vyrafinovať na ľudský imunitný systém. My samozrejme očakávame, že keď to bude dobre, tak ako, že keď to je dobre v myši, tak áno, ideme do makaka. Hej? To mhm. znamená, že my očakávame, že, že v tom človeku to bude dobre, lebo tie indikácie, ako mm. si mhm. hovoril, norskí kolegovia, norský tým, ostatní, my máme samozrejme dobrý pocit stále, preto tomu veríme. To znamená, my tej kapsuly veríme. My veríme, že v ľuďoch bude dobrá. Mm. Ne, samozrejme, nemôžeme hovoriť, že my vyrábame nejakú kapsulu pre opice a uvažujeme o tom, že bude na hovno, pardon, ale už je neskoro, dobre. dobre. Že bude už je po 22. môžeš. Že u ľuďoch. <laughs> No, no nie, my, vyra, my rafinujeme kapsulu s <laughs> maximálnou možnou vierou v to, že tá kapsula zmení ten svet, zmení tú paradigmu, že to bude dobré aj u ľuďoch. My nerafinujeme kapsulu, že aby u opici bola dobrá a u ľuďoch bola blbá. Tá situácia môže nastať, ale my máme v sebe toľko, toľko už vedomostí o tých kapsulách, že my vieme okamžite, jednoducho, operatívne tak preskrinovať mm-hmm. procesné podmienky, že vyrafinujeme tú kapsulu na miesto. Ako náhle jedného človeka nájdeš, že funguje, funguje na všetkých, je len otázka času, hm. kedy nájdeš ten správny recept. O tom sme skalopevne presvedčení. Čiže vy rátate s tým, že keby ste už došli do tej kliniky testovania na ľuďoch, takže budú problémy, ale že vravíš, že my máme recepty, ako tie problémy proste zvládnuť, že už máte no, toľko vedomostí. My nie, že... sme, my nie sme vševedkovia, my nemáme kryštálovú gulu. Môže sa stať aj taká situácia, hmm. že u ľuďoch budú podobné problémy. No lenže my samozrejme na toto rátame, ten vedecký svet samozrejme ráta všetky alternatívy a snaží sa na to pripraviť. Hmm. Očakávaš neočakávané a už máš záložné plány to, to by sme nemohli, to sa nedá, že by nás to odradilo, neexistuje. Mm. Ne, a keď budeme, v, ke, keď takto, to je sci-fi. Keď vyriešime Makaka, zavoláme si znova Boris a budeme sa o tom rozprávať, Dobre. otvoríme si flašu šampanského no. a pôjdeme ne. No ja teda nepijem, ale tak obrazne. <laughs> pôjdeme do tých ľudí a tam uvidíme, čo nás čaká. Možno nás čaká cesta ešte trnistejšia, ale to už nás nezaujíma z tohto pohľadu. Už môžeme, už môžeme sa snažiť pomáhať naozaj reálnym ľuďom a vyrafinovať ten koncept. Už od praxe to je už potom maličký krôčik. Mm-hmm. Teraz to je ešte predklinický, ešte relatívne veľký. Um, máš tu mail od Richarda, ktorý teda píše, že skláňam všetky pomyselné klobúky pred pánom Rázgom a podobnými vecami. Ďakujem za dnešnú tému a pýta sa ťa, že či je možné očakávať do budúcna, že tento koncept bude fungovať aj na, aj na nádorové ochorenia? Uh, no, to je ťažko. Tá, nie je to vyšpecifikované. Aké nádorové ochorenia? Či sú to akože pevné nádory, alebo sú to leukémie, alebo čokoľvek. No, enkapsulácia, nemyslím si, že je, je prvá voľba na nádorové ochorenia, pretože nádorové ochorenia znamená, že vytvorí sa ti nejaký novotvar, po slovensky sa to volá novotvar, čo teda musíš buď odstrániť, zlikvidovať, alebo ťa to vo finále ako keby porazí. Hej? Mm. Metastázuje a porazí. Čiže nevidíme, keď sa bavíme o tej transplantácii, nevidíme teda ako prínos toho, že Hej, že, to je čo iný princíp, hej, vlastne, hej, jasné. Hej, ale napríklad, dobre, hej, potrebuješ vyrezať, neviem, máš nádor pankreasu, áno, príklad, mm-hmm. rakovina, no, tak odrežeš celý pankreas, človeka zachrániš, nezomre na, na rakovinu, ale logicky má diabetes okamžite, hej? Mm. No a sa to točí. Ale nemyslím si, že toto na rakovinu. Na rakovinu ochorenia, keď sa môžem akože troška prihľať takú polievočku, na ústave polimérov sa venujeme nielen cukrovke, pozor, pozor, nielen cukrovke, vyvíjame velice z nášho pohľadu nádený a slubný koncept protinadrového liečiva, uh. ktoré, ktoré by malo podľa naši, naš, našich vedomostí a odhadov a predpokladov a túžob fungovať len na nádorové tkanivo, začiaľ čo zdravé tkanivo ostáva nedotknuté. No počkaj, čo je zasa. Tak to mi no, musíš no, počkaj, počkaj, viac. počkaj, To ja je zaujímavá vec, no. A no. teraz to je, ja ti to poviem takto. No. Hej, to znamená, že v tých rakovinových terapiách väčšinou tie terapeutika fungujú tak, že nie sú dostatočne selektívne. Uh-huh. Mhm. Čiže zabíjajú aj zdravé. Spôsobujú, no áno, a tým no. vedľajšie efekty tak. a to je zase no. veľmi veľký problém. Áno, áno. Podobne ako imunosupresívna uh-huh. No a my sa snažíme nevyvíjať nové liečiva, lebo liečiva fungujú. Fungujú, mm-hmm. zabíjajú tie rakovinové bunky. No blbé je, že zabíjajú aj tie zdravé bunky. Áno, áno. Čiže liečiva z nášho pohľadu netreba vyvíjať, mm-hmm. lebo preukázateľne fungujú storočia. Storočia. Arzén a podobné historické veci sa dostávajú opäť do módy. Lenže nefungujú selektívne. Čiže my, čo robíme, je vývin selekt- systému, ktorý zabezpečí selektívne cieľenie výlučne, výlučne nádorových buniek. Zatiaľ mm-hmm. čo? zdravé tkanivo ostáva nedotknuté. Áno. Čím sa, samozrejme očakávame minimalizáciu vedľajších účinkov. Máme to teraz v posudzovaní Európskou patentovou komisiou. Viacej ti o tom nepoviem. Á, ale keď po... nám nepoviem, no á, nemôžem sa, chápeš, musíš ne, to pochopiť. E, no. Posudzuje sa to a dostaneme odpoveď. A keď odpoveď bude, môže byť teda pozitívna alebo negatívna. Hej. Chceme si to ako to duševné vlastníctvo ochrániť, lebo si myslíme, že je to fakt veľká vec. Mm-hmm. Som do nej priamo zapojený, tak tu sa ešte tiež troška ako pochválim, ale je to takisto tímová robota. Samozrejme, všetko, čo som dneska hovoril pre Boha, ľudia. To všetko je tímová robota, na tom robia desiatky ľudí. To sú kolegovia, ktorí, ktorí o nich tu nehovoríme tie mená, ale bez nich, rozumiete, hej? Ej. Takže to nezosob, nezosobnujte to ako no, na mňa. Už tu nie je doba Luja Pastera, ktorý chudáčisko sám pre, presedel noci. O, o, tých, o tých ľuďoch, vieš, je to troška smutné. O tých ľuďoch nehovoríme. Mhm. Nemenujeme ich, sú takí anonimní a to je škoda. Oni sú reálni. To sú moji priami kolegovia, moji študenti, proste, ktorými priamo pracujem. Ľudia, ďalší ľudia na ústave polimerov, ďalší ľudia v našom oddelení. Proste to sú naozaj reálne bytosti, to je zaslúžia si eh, takisto minimálne spomenú to, že oni v tom priamo sú zaangažovaní. No a teraz späť, je to na posudzovanie patentového úradu. Keď dojde odpoveď, poznáme sa, Druhé šampanské. Keď bude pozitívne, volám ti hneď. Druhé šampanské otvárame. Tak to, tak to vyplačem troška a potom one, potom si môžeme povedať. No dobre, ale tak... už to potom bude zverejnené a... No veď nič, ja s teba nejdem ťahať, keď povieš, že nie, tak nie, no, ale, ale toľko mi môžeš povedať, že evidentne, ale mať niečo, čo vám teda funguje v tých laboratórnych podmienkach, hej? No chceme, chceme, vieš, vyvíjame prototypy, to je, hm. vieš, tá veda. My sa nesnažíme robiť vedu pre vedu, snažíme sa, a to si myslím, že to máme do vienka. Tým sa môžeme naozaj chváliť a byť na to patrične hrdí. Že snažíme sa robiť vedy, e, veci od začiatku až do konca jasne zafokusovanú na aplikáciu. To znamená, že naozaj veľa Veľa prototypov vymýšľame, e, polovica zomre, polovica sa uchytí. Je, je, to, je to vzrušujúce z tohto pohľadu a chcem byť vizionár. Chcem byť vizionár a chcem predpovedať, že ešte budeme mať relácie Boris spolu no, kde sa budeme s poslucháčmi podeliť a troška im aj tú vedu odprezentovať, že naozaj nezhomotňujeme tú tmu, nestrašíme sa tam, nerobíme nejaké voloviny. Mm. A nielen my, ale aj ostatné ústavy na salke. Existujú týmy, existujú ľudia, ktorí vážne sú, sú proste profi. Sú vymakaní a sú inšpiratívni a myslím si, že je škoda, že verejnosť o nich no, nevie, alebo ja neviem, mm. jak tom povedať. No proste je to takom, nie je to ani oblasť, vie, že by sa o tom nejak rozprávalo. Aj. Inak, e, to je škoda, no? pokiaľ ide o tie kaďaké liečivá na nádory, tam myslím, že českí veci sú veľmi dobrí v tomto, že kade furt nejaká informácia vyjde, že niečo objavili nové, nejakú novú... Á, no všetko naši kamoši, ja ti poviem, proste. No. Teraz sme tu mali, no ústa makromolekulárne chemie úplne geniálne. A tam ti môžem povedať, nech to teda inšpiratívne pre, mm-hmm. pre poslucháčov, napríklad nádorových. Mm-hmm. Vyvinuli taký liekový koncept a liekový systém na... To teraz detaľne nebudem hovoriť, a teraz počúvať. Tiež nemohli testovať. Mm-hmm. Tiež nemohli testovať cestovať. No lenže, vybavili si cez vlastne jeden človek v Japonsku vymyslel taký proste princíp, teraz už není čas na to, aby sme si ho Ale však kľudne tak trošku natiahneme. Ale, ale, ako teda dobre, ešte, tak no. vyvinul vlastne princíp, ako dokážu, ako dokážu oni uh, cez to, že nádor rýchlo rastie, uh-huh. tak uh, má ako defekty. No tie defekty vlastne ho predurčujú k tomu, že voľne plávajúce veľké liečiva, tzv. makromolekulové nejaké nosiče, sa prednostne viažu do toho defektného nádoru. Hej? A tam potom ako fungujú. A teraz počúvaj, si, počúvaj sa. V Japonsku im vybavili normálne dlhé debaty a také akože, že hospic. No, hej, že mm-hmm. ľudia tam chodia zomierať. Mm-hmm. A to sú ľudia naozaj, u ktorých sa očakáva tá prognoza, no, mesiac života. Hej. Teraz už majú v, v týchto štúdiách e, povolených, nie je to ako oficiálna klinická štúdia, ale je to ako testovanie na hospici, hovoria sa tomu taká, že terapia z milosti, tak to uh-huh. oficiálne volá. Uh-huh. A teraz počúvaj, e, majú tam teraz 81 ľudí v tom, e, od, takto odliečili 10 ľudí. To prezentovali to dokonca u nás na Slovensku, krásne výsledky. A teraz počúvaj. No ako dobre, dvaja ľudia e, zomreli, pretože už naozaj boli v takom štádiu, že nie. A teraz e, Niektorí ľudia, nechcem už teraz presne povedať, ktoré číslo. teraz počúvaj, niektorí ľudia z tých, ktorí boli v štádiu, totálnom terminálnom štádiu ochorenia, že sa im predpovedalo jeden mesiac života, hmm. sa kompletne vyčistil všetkých metastáz, sú nova, znova v pracovnom, v e, pracovnom procese a žijú ďalšie dva roky od zasadenia liečby, ktorú vymysleli v Prahe. Hm. A to je to, to keď vidíš tie obrázky, že človek úplne, úplne proste zanesený, metastázaný, všade vidíš tie rengenové snímky a potom aplikuješ terapiu, ktorú vymysleli túto kolegovia z Prahy, povie si, že hoja ďunďa, dohodíš kameň. A tých ľudí zo smrteľnej posteli zavzaš do normálneho pracovného procesu, zamestnajú sa a normálne bez akýchkoľvek vedľajších e, príznakov fungujú ďalšie dva roky a stále žijú, tak to, to, je, to je fantázia no počúaj, a teraz, no, no, no počkaj, musím sa vykoktať, že a teraz to, čo je ďalej s tým liečivom, ktoré použili? Ako ďalej sa to testuje? Ide to niekde teraz ďalej už... sa to testuje? No, ja nechcem hovoriť za nich, ale e, tam je taká tá, taká tá vec, že e, patentová ochrana, áno, jedno s druhým išiel toho. A myslím si, že ďalej nebudem hovoriť, ale je to teraz chránené a e, tie dáta sú maximálne presvedčivé. Zatiaľ, znova, zatiaľ. Toto je vybavená, uh, vybavené testovanie na ľuďoch v rámci hospicu, kde mm-hmm. sa mhm. rozhodli robiť tzv. tú terapiu z milosti. Hej. Toto není regulárna klinická štúdia. No ale toto, pretože... to je logické, však to dáva aj, to, to proste sedí, áno, vieš. Áno, ale, vieš, ale teraz, teraz by to malo, a robia všetko preto, malo by sa dostať do regulárnych klinických štúdí, sa bude zhodnocovať, vieš, dávkovanie, vedľajšie účinky, ako naozaj a takto, aby sa to mm. reálne zhodnotilo na povedzme tomu, nie, nie terminálnych pacientov, kde už keď to preženiem, odpustite mi, není už čo stratiť. Hej, hej? Hej. Čiže to, to by mala byť, to je, to je tá ambícia, není len terminálnych pacientov liečiť, mm-hmm. ale liečiť pacientov s daným ochorením, ktorí môžu mať dobrý fitness. Vieš, ale to... A oni teraz poberajú nejakú liečbu, počkaj, poberajú mm-hmm. nejakú liečbu, to znamená, treba preukázať, že nová, nový typ liečby prináša benefit oproti starému typu liečby. Rozumieš? Mm-hmm. A to už je troška iné, pretože ako náhle už máš človeka, ktorý môže nejakým spôsobom synergicky s tým ochorením ešte žiť dlhé doby, je v dobrom stave, tak už sa to samozrejme inak hodnotí ako človek, ktorý nemá čo stratiť. Čiže to zase nie je také triviálne, ale to je tá snaha dostať sa z tejto terapii posledné milosti, alebo jak to nazveme, Hej. do regulérnej klinickej štúdie, kde ktorá sa robí štandardne, kde sa vlastne vyhodnocujú liečebné režimy, dávkovanie a tak ďalej. Hej? Čiže toto je tam. Ale to, čo no? ľudí zaujíma, ktorí teraz to môžu počúvať, vieš, naozaj je takí, ktorí sú žiaľ v tomto istom stave. Hej? Ako tí, o ktorých okay. teraz hovoríme, že naozaj proste zle sú na tom pár mesiacov života a tak. A teraz možno to počujú v tejto chvíli. A to je tá ich logická otázka. Bože môj, ako dlho to bude trvať, kým sa to takto bude testovať? Ako to dlho môže trvať? trvať, kým sa to liečivo proste dostane eh, akože na trh? Uh, no, uh, toto už nie, takto, úplne, klasika, typická klasika, od novo, novo, novo vyvinutého liečiva po market 12 rokov. Toto no. liečivo už nie je novo vyvinuté, už sa testuje, takže keď, keď, keď začne klinická štúdia, má to, má to rôzne fáze klinického testovania. Fáza 1, 2, 3, 4. Prvá fáza, bazálna toxicita. Hej, ako náhle preklenie fázu 2 už sa to môže v rámci klinických štúdí normálne podávať v nemocniciach, ktoré si sa do týchto štúdií zaradia. Mhm. Áno, uh-huh. to už je potom klasika. Človek potom, áno, je svojho doktora, povie mu ten doktor, že pozrite, máme takúto, sme sa zadali o takéto štúdii, chceli by sme na vás otestovať takýto typ experimentálnej liečby, súhlasíš, nesúhlasíš, môžeš aplikovať. Keď ti to nepomáha, vyradiaj sa zo štúdie a pokračuješ normálne v pôvodnom režime. Mm-hmm. To mhm. už závisí od danej nemocnice, od danej štúdie a to už závisí od toho, že či daný špitál do tej klinickej štúdie pôjde alebo nepôjde. Mm-hmm. No a vyzerá to u tých tvojich českých kamošov, že teda by to už nemuselo byť tak veľmi dlhé, dlhoročné testovanie eh, teda? No to ja neviem. Oni sa snažia dostať do tých klinických štúdí majú ne, podľa mňa majú neprestrelné výsledky, akože to je fantázia ako pozera, takže e, ja si myslím, hm. že uvažujú identicky ako my. Detaily ti žiaľ Bohu neviem povedať, to je mm. ich téma, budeš ich musieť zatelefonovať. No tak mi, mi dáš na nich kontakt, to no dáš, no, jasne, no, že dám, to bude ľudia, krásne, kľudne. to, no krásne, to je Veď, je, téma, ale, ale to, je, to je, nás, to je náš sesterský ústav vlastne, polimerný no, v Prahe, no, takže no. oni určite majú témy, ktoré, z, ktorých, z ktorých budeš nadšený. No a verím, že aj poslucháči. Filipko, trošku naťahujeme, ale ešte jednu, jednu vec ťa predsa len musím opýtať, ak teda mi povieš, že chceš už spať, tak ja ťa pustím, to ťa zase ja teda nebudem tu som si rezervoval predsa. znásilňovať, ale počkaj, lebo ešte takú vec sme nerozobrali, ja som to tam v úvode spomínal a to mne príde ako jedna z vecí, ktorú tu musím spomenúť dnes večer a to je síce tá, že kdekoľvek som si o týchto vašich veciach na internete čítal, vždy som narazil na také to isté konštatovanie, že kapsulka, ktorú vy vyrábate a zlepšujete a zdokonalujete a chcete testovať a to všetko, o čom sme sa rozprávali, nebude esom v rukách farmaceutických firiem. A som si prečítal zase niekde, neviem, kto to z vás tam tvrdil, že, že o zárobok našim vecom nejde, e, Predané periodikum e, vedci prezradili svoju predstavu. Kapsula nebude esom v rukách farmaceutických firiem. Vyrobiť sa dá jednoducho za hodinu a pol, časom aj rýchlejšie. A tak by ju mal vyrábať každý, kto potrebuje. Teda nemocnica, ktorá má vhodných pacientov s cukrokou, kapsula sa okamžite voperuje alebo zmrazí na ďalšie použitie. Hej? A teraz mi toto vysvetli. To, tomu celkom teraz akože nerozumiem, že nebude vesom v rukách farmaceutických firiem. Čo to znamená? Prečo ste to tak to celé na, to, obišli, to, tie farma, farmafirmy, kvôli čomu? No, samozrejme, tie farmačky nás e, neustále istým spôsobom akože atakovali, histórie. Ja som pri tom ešte nebol, ale hovorím to ako tak prerozprávané, pretože to chceli vstupovať. Do toho vstupujú rôzne subjekty e, na celom svete, ktorí istým spôsobom buď skupujú nejaké menšie firmy, ktoré sa tým zapodievajú, alebo nie. Pointa je v tom, že napríklad pre našu kapsulu už ten pôvodný patent uh, už je dokonca aj premlčaný. Hej? To znamená, že už je to open source, hoci kto to môže robiť. To, že to nikto nerobí, je preto, že to, jednak je to úplne triviálne a zase nie je to úplne triviálne. No. Ale teraz, naša politika bola vždycky taká, že my sme nikdy nechceli. My sme a hlavne, hlavne tá lekárska vetva v rámci e, e toho čikárskeho diabetického projektu, to znamená Američania, keď to poviem, aby teda sme neboli prorusky, Takže sú to normálni, dobrí <laughs> Američania, ktorí majú racionálny pohľad na svet a nechcú, nechcú dopustiť to, že niekto monopolizuje a skúpi nejaké práva a potom to schová do šuflíka. A nebude sa to používať, lebo nevyhovuje e, to e, z, nejakých, povedzme tomu, obchodných záujmov. Takže, my sme sa rozhodli touto cestou neísť, všetko sa snažíme robiť už open source a to znamená, že ktokoľvek kto bude chceť používať našu technológiu a bude alebo vyhodnotí, že tento koncept je pre jeho pacientov žiaduci a benefitný, tak ju môže používať free of charge. Nech to robí. Nech sa pacientom pomáha. Na celom svete. Nech sa páči. Hm. Naozaj, v princípe je to úplne jednoduché, je to primitívne, pretože za kvapka jeden rostok do druhého, na druhej strane, z čoho my benefitujeme? Samozrejme to, že my sa, my sa snažíme profilovať ako, ako teda profíci v tomto, materiály, technológie a tak ďalej. Tam je priestor proste aj si uchmatnúť nejaký ten e, šušník na podporu toho, ved- podporu toho vedeckého bádania a tak ďalej. Každopádne, žiadna veda nemá zmysel, pokiaľ skončí v šuflíku. Napriek tomu, že je geniálna len preto, že niekto si uchane svoje duševné vlastníctvo, je chudáčik sám niekde v labáčiku, potrebuje do toho nejakého investičného partnera a ten ho takto odžube. Toto sme nechceli, nechceli dopustiť. To sa ako, žiaľ Bohu, musím priznať, že bežne ako, Uh, je, je to jedna z možností, ktorá sa stáva, že ty vlastne niečo vymyslíš, opatentuješ, dozrieš si investora, investor odkúpi tvoje práva a zastaví výrobu a ty skončíš. Lebo jemu vyhovuje vyrábať to, čo sa vyrába roky. Mm. Takže toto sme chceli zabezpečiť, aby to sa nestalo. Čiže ešte raz opakujem. Všetko je open source a tá ambícia naša je, že má to pomáhať ľuďom. Má to pomáhať ľuďom. To, keď sa to podarí, keď sa toto podarí, tak toto z nás spraví nesmrteľných a nie peniaze. Toto. Že naše mená, možno, že naozaj niekde Slovenská akadémia alebo ten ústav polimerov, doktor Lacik, budú myhnutí ako ľudia, ktorí pracovali s kapsulou, ktorá zmenila paradigmu liečby cukrovky typu 1. Takže to je pre nás taká, akože, nehovoriť, že to, potom to túžime, ale to je kvázi ako keby tá odmena, ak sa to, do toho štádia dostaneme. Mm. Toto Filip, si myslím, to že... je úplne úžasné, no. čo hovoríš na jednej strane, je to strašne krásne, ako, čo, ako si to teraz po, popísal, ten open source systém, že proste nech to pomáha ľuďom, nech sa ľudia liečia. A teraz ale e, zase na druhej strane si povedal strašnú vec, lebo to sa tak všeobecne tvrdí medzi ľuďmi, ale samozrejme vždy sa to zavrie do škatulky konšpiračné, bláznivé, šialené, že keď niekto povie, že e, že farmaceutické firmy proste robia takú politiku, že nepustia na trh liek, liek ktorý by mohol ľuďom pomáhať, lebo že do čerta čo tých ľudí vyliečíme a z čoho budeme žiť. Vieš, to sa tak všeobecne vraví. Tak tak ty si mi teraz vlastne toto povedal, že naozaj sa to deje, že, že, že farma firmy môžu robiť proste to, alebo dokonca, že to robia, že niečo, čo by mohlo ľuďom pomáhať, sa schová do šuflíka? Áno. Môžem ti, môžem ti povedať dva, tri konkrétne príklady, ktorých ľudí poznáme osobne, ktorí vymysleli fantastické veci a skončil to šuflíku. Na 20 rokov. Uvedie sa 20 rokov ochrana patentu, 20 rokov sa s tým nič nerobí. Druhú vec, ktorú môžem povedať, napriek tomu, áno, nechcem, zasa nechcem, aby vznikol nám názor, že to sa automaticky deje, že všetky farmačky to proste odžubávajú a klamú a vymýšľajú. To není úplne pravda. Mm-hmm. Je pravda, že farmaceutický biznis je veľmi košatá chobotnica, ktorá žije s e, chorobou. S chorobou. Hej? A to potom spolu s potravinárskym lobby e, môže, môže teda spôsobiť nejaký taký kartel, ktorý samo seba vyživuje. Čo ale do toho nechcem zabrdať, pretože E, naozaj to môže byť na úrovni konšpirácie, ale čo môžem zodpovedne povedať, zodpovedne povedať, a na to mám osobné skúsenosti, a o tom ma nikto nikdy nepresvedčí, že klinické štúdie sa manipulujú. Nehovorím, že vždy, ale niektoré sa manipulujú. Akým spôsobom? Teda ako, ako sa manipulujú? Za akým no, účelom? No za takým účelom, aby sa vlastne e, predpisovali liečiva, ktoré ktoré nehovoríme, že sú zlé, len napríklad neposkytujú nejaký benefit oproti lacnejším liečivám, nejaký výrazný alebo tak. Hej, čiže rôzna, rôzna politika sa robí, preskripcia a tak ďalej, pretože nemocnice samozrejme sú odkázané na kapitál z farmaceutických e, firiem, pretože jednak zabezpečujú vzdelanie, naozaj ako myslím reálne, nie také výlety všelijaké e, kongresové, aj keď to sa tiež deje, samozrejme, že za odmeny sa chodí na kongresy, ale naozaj na tých kongresoch e, je veľa čoho sa naučiť, treba potom už ale mm, rozlišovať medzi, medzi manipulatívnym, to znamená nejaké firemné akcie, naozaj, kde je potom má vyvážená nejaká debata, odborníci a tak ďalej. Na druhej strane, e, na druhej strane e, vieš, no, tá nemocnica e, na Slovensku, v týchto regiónoch aj vo svete je poddimenzovaná a hmm. tie peniaze jednoducho potrebuje, aby si no, mohla kúpiť starostlivosť, management, peniaze, vyplatiť mzdy, nejaké novšie prístroje. A tým pádom predpisujú liečiva, ktoré farmačke zabezpečujú ako keby ten obrat, no a farmačka veľmi rada potom uvoľní 10 miliónikov a na preskripcie napríklad vybere 50 miliónikov. Len preto, že sa účelovo tlačí na predpis liekov, ktoré napríklad Nehovorím, že sú zlé, to je blbosť, aby sa, aby sa nemyslel. Nie sú zlé, len povedzme tomu, sú veľmi drahé oproti tým, ktoré sú lacnejšie a ten rozdiel v kvalite alebo v tom benefite je, povedzme tomu, nie taký nejaký úplne markantný. Hej? Čiže no. vlastne len podávame to isté, len to je drahšie, lebo samozrejme farmačka do toho investovala, to sú obrovitánske výdavky a troška potrebujeme, sa to vrátilo a tak pacientovi dávame moderný liek. Ale to neznamená, že je lepší len je moderný, je o trošku lepší, ale je oveľa drahší. Hej? No. Čiže to je taký štandardný model a, a ako to funguje. No a čo sa týka tej, tej manipulácie, to je normálna biznisová stratégia, ktorá sa deje normálne, že, že veľká farmačka pozera malé farmačky a nechajú ich vlastne robiť nejaké generika a tak ďalej. A keď sa začínajú dobre rozvíjať, tak ich aj skúpi. Urobí z nich proste cerské spoločnosti, hej? Mm-hmm. Alebo keď končia patenty, tak vyvinú si novú firmu úplne o, oklúkov, ktorá začne vyrábať generikum, aby suplovala vlastne ten generický trh, hej? lebo samozrejme patentová ochrana skončí, lenže to je vlastne tá istá farmačka, uh-huh. Mhm. len sa teraz hrá, že je ako konkurenčná, ale není konkurenčná, lebo to je tá istá, vyrába generika a vlastne vo forme generika predáva <laughs> stále to svoje isté liečivo. No. Uh-huh. A takéto všelijaké finty sa robia. Ale toto to si myslím, že nie je len vo farmáciu, to je normálne klasická ako biznisová stratégia, ako ovládať trh. No, však... A v politike sa tomu hovorí riadená opozícia napríklad a také veci. Takže to už by sme zabáčali do, do detailov, ale takto. V finále, aby som to uzavrel. Počkaj, ešte neozatváraš. Deje ešte, sa to. Deje sa no. to. Deje sa to. Deje sa to. Nechcem, aby ale posluchači si mysleli, že to deje automaticky a vždy. No, dobre, to ale, to ale asi nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že túto vašu kapsulku, ktorá sa dá vyrobiť v podstate celkom jednoducho kvapkaním jedného roztoku do druhého, nechcem to zľahčovať, ale sám si povedal, že to je vlastne banálna no. vec, že z tohto, keby vám to vyšlo, celé, ako to máte naplánované, keby to skutočne začalo proste aj na ľuďoch fungovať, no tak farmafirmy by z vás proste radosť nemali, no lebo v tejto chvíli tie imunosupresíva, ktoré sme spomínali a stoja, nehovorili sme sumu, ale hovorili si to percentuálne, koľko to proste zožerie zdrojov, no tak zrazu by sa to už nemíňalo, lebo by to ľudia nepotrebovali. Takže no, vlastne no, zhrnuté, áno, počiarknuté, áno, áno, ich áno, s týmto naštvete s vašimi kapsulkami. No, ja ti, od toho, ja ti od toho ale musím skočiť. Samozrejme takto. To neznamená, že teraz eh, hneď zmizne inzulín a nebude sa pichať. Hej? To je takisto utopistická blbosť. To znamená, že áno, bude to liečebná možnosť. A teraz e, to, čo troška v tvojej argumentácii škrípe, je to, že farmačky nežijú len z cukrovky a z inzulínu. Hej. Farmačky žijú zo všetkého. Si pozri, e, jaké, jaké portfólio liekov a všetkých chorób. To znamená, že keď troška sa oslabí nejaký iný trh, tak tá farmačka to nepocíti. Prosím ťa, oni majú, oni majú pol miliónové investície, ktoré rozdávajú na žrádlo, proste to, rozumieš, to, to sú také obrovitánske nadnárodné giganty, ktoré majú väčší obnos peňazí ako naša republika dohromady celá. To proste nepotrpí. Keby sa v každej jednej diagnóze, v každom jednom ochorení začalo kvalitatívne pristupovať k liežbe pacientov tak, že by sa nemuseli točiť bobulky, tak áno, tak to už bolo zásadné. Ale tento proces není skokovitý. Hej, bojes. To, to nenastane skoková zmena, že plap a Hej. nebude inzulín. No. Nie. Ako som hovoril, pacienti prvej voľby, to sú tí najzásadnejší, tí najkľúčovejší, ktorí, ktorí zomierajú. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Hej? Čiže to není skokovitá zmena. A nemyslím si, že by to v tých prvotných fázach uh, urobilo farmačke nejaký škrt v ziskoch alebo čokoľvek. Každopádne by to skôr mohlo inšpirovať farmačky, vyvíjať alternatívne koncepty a robiť napríklad e, prirozenú konkurenciu a aplikovať daný koncept do iných ochorení kde vlastne to není open source, lebo my nemáme všetko pod kontrolou, rozumieš? No. Čiže to, to otvára rôzne, rôzne ako keby biznisové varianty, ale áno, môžem povedať, že každý koncept, ktorý dokáže zlikvidovať napríklad e, systematické podávanie inzulínu alebo, alebo oslabiť, není vnímaný pozitívne, čo sa týka biznisu. Na druhej strane je vnímaný veľmi pozitívne, čo sa týka pacienta a žiadosti o ten produkt. No. Čiže to je taká, taká, taká tá kontradikcia a zároveň to môže byť aj vybalansované. Teraz tak v závere relácie už aj čas je pokročili, tak môžeme sa tak konšpiračne trošku, a ja to myslím v úvodzovkách, no podľa mňa to nie je že konšpiračné, ja to celé slovo nemám rád, lebo sa to proste používa ako nálepka, je to sprostosť, ale, ale uh, už sme tu viackrát spomínali nádorové ochorenia. To asi budeš so mnou súhlasiť, že je momentálne v tom farma priemysle proste ziskový biznis, proste liečba rakoviny to sú strašne nákladné veci. Teraz, že e, že, že, že skúsim takú provokatívnu otázku. Keby tí tvoji kolegovia z Českej republiky proste naozaj vynašli liek, ktorý 100% funguje, ešte by bol povedzme jednoduchý, nenáročný, lácný a fungoval by, tak toto by už zrejme bol veľký problém pre, pre farmafirmy, keď práve pri týchto ochoreniach, ktoré majú rastúci trend, proste to sú šialené veci, o ktorých sa hovorí do budúcna a tam každý druhý človek pomaly má týmto ochorením trpieť. Toto by už bola veľká rana pre farma priemysel? No dobre, tak musím to troška rozkúčovať. Hej. že si to tak, dobre. Takže za prvé, uh, je, rôzne, je veľmi veľa typov rakovín. Hej. Nemôžeš to všetko paušalizovať. Mm-hmm. Za ďalšie, sú rakoviny, do ktorých farmačky investujú veľmi veľa, pretože to sú tie chronické a dobré pacienti sú liečení, ale nie sú vyliečení, lebo liečba principiálne nelieči, není ako keby, je síce robená kuratívne, ale nedosahuje napríklad na zdrojové bunky a tak ďalej. Mm. Sú ochorenia, ktoré sú brutálne rapidné, že pacient má prežívanie naozaj v horizonte pol roka. Do toho sa za posledných 40 rokov neinvestovalo nič a vieš prečo? Lebo sa to neoplatí. Mm-hmm. Pretože ne, ne, neoplatí sa testovať, lebo žiaľ Bohu, tí ľudia, teraz to poviem hnusne, e, veľmi rýchlo zomierajú na to ochorenie. No a teraz, teraz budem svinia, ale vyťahnem teda ten, ten palčivý problém e, s, s tými kolegami v Prahe. Možno, že sa nepotešia, ale snad to nepočúvajú. No. <laughs> Totiž to. Oni sú v súdnom spore. A vieš, akom sú v súdnom spore? Že skúpila ten patent, oni do toho išli s českou firmou, lebo to chceli mať doma, ako celé v rámci Českej republiky. Aby to bolo proste české, rozumieš, normálne proste, mm-hmm. úplne normálne. Mm-hmm. Vyvíjaš to v Čechách, nech to je proste pre všetkých ľudí. No. Výborné. No. No. Lenže tá lokálna česká firma predala to veľkej farmačke a vieš, čo spravila veľká farmačka? Zatiaľ to je v šuflíku. Hm? A je teraz veľký súd a je arbitráž a súdia sa. No. Ja som to nechcel, ale no. je to proste, to je jeden z tých troch prípadov. Je to, je to hnusné, je to hnusné, ale zrovna v tomto prípade, eh, my sme sa s nimi bavili, samozrejme je to traumatizujúce, ja neviem detaily, toto je obecné, čo viem, možno som to nemal ani povedať, je to jedno, je to otvorené, rieši sa to, ale toto je pravda. Ale veci nikoho nemenoval, že čo... čo ne, No jasné, jasné. Nepovedal ale si žiadnu firmu, nevieme nič o tom, hej. Ale vraví, ale že to naozaj je, toto je skutočné. Toto, toto je pravda, toto je pravda. Proste dobrá viera s lokálnym proste výrobcom, s lokálnymi investíciami. Lenže lokálny výrobca, nechcem byť zlý, zacítil možno troška šušot peňazí, predal veľkej firme, veľká firma, čup do šuflíka, neplánuje s tým nič robiť. A to hovoríme o systéme, ktorý preukázateľne na základe dôkazov vyliečil ľudí zo smrteľnej postele na nohy normálne do pracovného života. Absolútne čistý, bez akýchkoľvek metastáz. Filip, počúva, že to takto nemôže byť. No, že to skončiť ne... optimisticky, tak daj ešte nejakú otázku. Ale že to takto nemôže fungovať, do čerta. Však tu ide... No, Bože môj, preto, o ľudí, o životy, preto. o deti, o každý. Ježiš Mária. Ja ti poviem, vieš, vieš, prečo my si patentujeme ten náš nápad, ktorý máme? Vieš, prečo sa patentujeme? Presne kvôli tomuto dôsledku, tomuto, tomuto, pardon, kokcem už aj ja, kvôli tomuto dôvodu. To znamená, buď ten patent budeme mať v rukách my, a my si naložíme tak, ako som rozprával, to znamená, dáme ho každému, kto ho bude chceť, a za, aby sme mohli participovať na tom výskume, bez toho, aby my sme mohli ďalej participovať na výskume a riadiť jeho osud, my nikomu nedáme žiadne práva, radšej to nemá nikto. Alebo druhá varianta, že to zverejníme a už sa to nebude dať monopolizovať. Nech to vyrába kto chce. To sú dve naše stratégie. Buď to budeme mať my, alebo to zverejníme a už sa to nebude dať patentovať a nebude sa to dať monopolizovať a nebude sa tým robiť nič. Mm. Bude to môcť používať každý, kto to chce. Takže toto sme odhodlani urobiť bez hľadu na to, ako to dopadne. Hm. <laughs> Lebo to... my, my ne, ja to nebudem riskovať. Ja to nebudem riskovať, že, že niekto mi naslubuje, kúpi ma túto za nejaké, za nejaké doláriky a, a zahodí to. Takto ja si to nepredstavujem. To nie, nie, nie, nie. nie. Ja, a zmenil by sa mne osobne život, ale ja som, ja som v, tomto, v tomto ako človek mám absolútne jasno a pevne verím, že aj tým ľudí, s ktorým pracujeme. My máme osobnú vnútornú motiváciu, bytostne sa nás to dotýka pretože ja som e, spolu s kolegami bol v nemocnici, videl som tých chorých ľudí, videl som ľudí po chemoterapie, videl som tú tragédiu, videl som, aké životy majú, ako umierajú. A toto, ja túto robotu robím s tým vedomím, že urobím všetko preto, aby moje skúsenosti, moje vedomosti sa využili v to, aby sa toto proste zmenilo. Za každú cenu. Ale prachy na nikto nekúpi. Vieš, ja ti teraz ja ti teraz, Filip, tak strašne rozumiem, čo rozprávaš. Ja som nikdy nebol vedec a vedeckému prostrediu nerozumiem. A toto sú pre mňa proste veci, ktoré rozprávaš, samozrejme španielská dedina. Ale... No, troška som sa tak ale rozumiel. Nie, no, ale ale to, je, to je dobre, že si to povedal, lebo ja to poznám z prostredia zase mediálneho. Vieš, že to je presne toto isté, že, že vlastne ako, ja to nechcem sem teraz zbytočne ťahať médium naše slobodný vysaž, lebo sa o inom bavíme, ale chcem to aj poslucháčom vysvetliť, aby to chápali. Prečo napríklad my fungujeme spôsobom, aký fungujeme. Veď my by sme mohli pri tej počúvanosti, ktorú máme, mohli by sme skočiť do reklamy. Mohli by sme robiť to, že jednoducho by tu tie peniaze prišli. Nežobrali by sme proste peniaze od ľudí, ktorí sa tu musia skladať na toto vysielanie každý mesiac. Na tej reklame by sme vytočili peniaze, ktoré by to tuto proste zaplatili. Lenže, lenže, skončil by slobodný vysielač s tým, ako to robí. Pretože keď vám už proste niekto tlačí prachy do vysielania, tak ten si definuje, čo tam budete to myslení mať. Presne, Keď tak, vám tu presne. proste niekto pošle milión eur, ako dostal milión eur od ESETu denník N, tak denník N nie je už ďalej schopný ESET nikdy v živote kritizovať na, za nič, čo urobí. A teraz ja nehovorím, že ESET niečo urobil. Ja len vravím, že akýkoľvek prúser, keby proste táto firma urobila, tak denní gen bude čušať ako voš pod chrastou, pretože dostal milión eur od spolumajiteľa Esetu dostal milión eur. A môže sa Jasne. pán Šimečka v STVčke vykrúcať koľko chce a rozprávať o investíciách, to sú bláboli, proste dostali milión eur. Skončila akákoľvek proste mediálna nezávislosť, objektivita. Takto fungujú médiá na Slovensku. Opakujem, vlastne ich, vlastnia ich oligarchovia, financujú korporácie cez reklamu, a to je proste niečo, prečo médiá nikdy nebudú fungovať komerčné slobodne, nikdy nebudú slobodné, nikdy nebudú objektívne, nikdy sa z nich nedozviete nepríjemnú pravdu. Nikdy v živote. Nikdy v živote, keď bude tento systém fungovať tak, ako funguje. Preto sme išli v 2000 eh, v 2013 do tohto projektu a preto sme ho takto zadefinovali, že to musí byť očistené proste od reklamy. To musí byť očistené od zdrojov z reklamy. Nesmie to vlastniť žiadny oligarcha a nesmú tu proste nám definovať mimovládky zo zahraničia financované obsah, čo tu budeme vysielať. Nesmie sa toto stať. A toto je presne to, Filip, čo ty hovoríš. <laughs> Akože v, v, no, v inom, ale ten istý princíp, že toto je presne v tej vede. Že toto je presne to, že nakoniec vy do čerta musíte byť takí tí vedci, ktorí si ani nemôžete nakoniec užiť to, že ste niečo super vymysleli, nejakú kapsulku, ktorá by fungovala, lebo ak, ak by ste to išli tým štandardným systémom, tak to proste nebude nikdy môcť fungovať, žiť. Toto je skutočná vec. To je... No, je to tak. Pozri, pozri, eh, ja ti plne rozumiem, máš absolútne, sa s tým stotožňujem, máš pravdu. A uh, je to proste my sme si túto cestu zvolili. A my týmto ideálom jednoducho veríme, pretože, pretože ja si myslím, že v, v nás nevyprchala tá empatia, tá, ktorá sa snažia, ten systém sa snaží samozrejme tých ľudí nás atomizovať a byť takých sebeckých a presadiť sa, lokte a neviem čo. Ale tá empatia, tá schopnosť cítiť sa do druhého človeka, Eh, lebo nikdy nevieš, Boris, nikdy nevieš, kedy sa si možno stretneš mhm, bytočne hmm, osobne. Presne tak. A, po, a potom čo? Potom čo? Potom zrazu sa budeš házať o zem, že by si chcel pomôcť? No, to už, to už vieš, to už je, tá, tomu hovorí tá karma. Karma sa na tebe podpíše. Čiže my sme si tú cestu zvolili, mm. my to chceme robiť takto a my tomu jednoducho veríme. A keď toto má byť náš odkaz, alebo takto máme stráviť náš život, tak ja, ja to takto chcem. Ja si myslím, že tí, tí ľudia, ktorí takto sme sa vytvorili ako tým a som spokojný, že, a to je aj, aj povedal, povedal by som to, že to je možno, že aj životné šťastie pracovať uh, s, s, s ľuďmi, ktorí, s ktorými sa denne stretávam, pretože, uh, pretože to dáva zmysel. To dáva zmysel. Je, je to, je to, je to je to niečo viac le, len než taký mm. ako job, vieš, že do roboty a, a z roboty. A, a ja, ja tomu proste verím. A to je veľmi veľká silná hnacia sila. A to, to mne osobne pomáha proste prekonovať, vieš. Mm. Tak logicky stále máš proste, máš, máš, máš e, dobré fáze, máš ťažké fáze, mm. máš, vytešuješ sa, potom si sklamaný, ale tento job sme si takto vybrali. My sme si to vybrali, my tam nie sme náhodou. My sme si cieľavedome vybrali tento typ jobu. My to chceme robiť takto. Hmm. A snáď to teda ten benefit prinesie. No. Len, vieš, taká možno záverečné za, zamyslenie, lebo už sme značne natiahli túto reláciu, <laughs> že vieš, také záverečné zamyslenie, koľko, koľko nádejných liekov, ktoré mohli ľudí zo smrteľnej posta, postele postaviť na nohy, tak ako si teraz hovoril o tých českých kolegoch, koľko, počkaj, zodvihnem telefon, Peťo, počkaj na linke, lebo vidím, kto mi volá, chvíľočku, koľko ľudí ešte bude musieť zomrieť, kým to proste pochopia aj iní vedci, aj iní ľudia v tvojom odbore, že to jedine takto môžu robiť, pretože ak to budú robiť tým starým spôsobom cez tie farmafirmy, a ja ich teraz nechcem demonizovať, ale popísal si tu jeden konkrétny prípad, ktorý momentálne proste spôsobuje to, že nejaký liek, ktorý by mohol proste a je to dokázané, tých ľudí, ja neviem, poznáš tých vecov, ktorých dokázali postaviť na nohy no. ľudí, ktorí už mali byť pod zemou. Koľko ľudí ešte bude musieť zomrieť, kým sa tohto, tú, tú, túto Godzilla podarí zavraždiť, zabiť, proste aby to prestalo fungovať. Ja teraz nehovorím, že máme zlikvidovať farmafirmy, len proste ten princíp, ktorý robí to, že nádejné liečivá sa strkajú do šuflíka, lebo to proste by mohlo spôsobiť ekonomické škody koľko ľudí ešte bude musieť zomrieť, kým toto aj tvoji kolegovia niektorí proste pochopia a šuchot peňazí ich nezláka na takú špinavosť, akú urobili v tomto prípade. To ja si myslím, Boris, že to, je, to ide, ide naozaj cez, cez takú tú vnútornú obrodu, že ten človek jednoducho musí pochopiť, že, že ten systém, ktorý, ktorý dneska, ten globalizačný je taký, že on mu vlastne E, definuje ten svetonázor nejak. Hej. Napríklad sponzoruje sa strašne veľa balastnej vedy, ktorá absolútne nikam nevedie. Sa proste riešia úplne blbosti na entu, voloviny. Naozaj reálne to musím povedať, kriticky do vlastných hradov, že sa naozaj zmysluplne obrovitenskými sumami financuje blbosť. Zámerne, ja to, ja to hovorím, aby si to porozumel, zámerne, aby ten potenciál ľudských, šikovných ľudí sa odklonil na skúmanie volovín, a karavana ide ďalej. Karavana ide ďalej. A tento človek je vychovávaný, dokonca je, ako keby mu chlácholené to brúško, hladkaný je, že vlastne robí svetovú perfektnú vedu. Ale tá veda je na nič. Nezmení, nemení status quo, nemení nič. Breše, konferencie a karavana ide ďalej. A obroda, vnútorná obroda, keď pochopíš tú hru, tak len vtedy sa z nej môžeš vyslobodiť. A potom môžeš robiť kroky, ktoré systematicky urobíš tak, aby tá hra na teba nemala dosah. Mm. Je to jediná cesta, Boris. Mm. Poslucháč na linke. Peťo, ahoj. Zdravím ťa, Boris. Dobrý deň, e, pána, neviem ani ako sa, počúvam to tak stráciu trošku. Filip Brázga. Ale... Dobrý, dobrý deň, áno, dobrý večer. Teda. Dobrý večer. E, neskutočná vec, to, čo počúvam, e, mohlo by to byť spúšťačom financovania po vzore slobodného vysielača, že aj ja som prispievateľ a všetci, čo prispievame, robíme to dobrovoľne a s radosťou. Úplný opak je, že niekto nám strháva peniaze na nejakú STVčku, to robí presný opak. Takže e, tí, ktorí prispievajú alebo aspoň počúvajú, sú veľmi hrdí na to, že takýto projekt existuje. A možná, či by aj u vás v rámci vášho projektu nebolo možné takto prispievať na vec, tou formou crowdfunding alebo niečo podobné. Skrátka, aby ľudia dobrovoľne prispeli vám na nejaký ďalší vývoj, aby to bolo verejné, lebo všetko, čo sa zverejní, má úplne inú váhu od hlasovania, od čohokoľvek. Ja som hlasoval za to, lebo som na to nie že aj hrdý, alebo si to myslím, že to tak je a neschovám sa pod nejakým tajným hlasovaním a tak ďalej. Čiže no, ja, ja, keď môžem, ja keď môžem do toho vstúpiť, ja by, som, ja by som povedal, že áno, toto je možné a my, my, máme, my sme zriadili uh, neziskový fond, volá sa Cukrovka NF, ako Cukrovka neziskový fond NF, normálne taká je webovská stránka, Ľudia môžu dobrovoľne poukazovať jednak aj 2% z dane, aj hoci kedy môžu dať akýkoľvek finančný príspevok. My vždycky samozrejme darcov zverejňujeme, všetci sa tam vidia, dokladujeme na aký E, na akú konkrétnu vec sa dané peniaze použili a takto väčšinou cukrovkársky pacienti nám na, náš tento typ výskumu ako finančné prostriedky posielajú. Ale na druhej strane musím povedať, že je to, je to, sú to finančné prostriedky, ktoré sa vyšplhajú do takého objemu, že dokážeme ako e, suplovať nejaké menšie prístroje a povedzme tomu e, štandardný taký ako keby chod. Hej? Nie je to nič také, z ktoré by sme mohli e, ako keby projektové. To znamená, že tá, mm. ten, tá výška tých peňazí je, je limitovaná naozaj dobrovoľnosťou tých darcov. My robíme rôzne iné veci, aj ten fundraising a tak ďalej. Dokážeme si eh, vyzbierať, napríklad v Chicago sme vyzbierali 200 tisíc dolárov len kvôli tomu, že sme boli na maratóne, nie ako že konkrétne my, ale ako kolegovia, a robili tam ako keby osvetu, aby ľudia dávali a z toho sme vlastne <laughs> žili e, celý rok, pretože naozaj to finančné podimenzovanie slovenskej vedy a povedzme tomu takýchto No, objektívne poviem, progresívnych konceptov je, je nula. Je, je to žalostne o ničom. My žijeme z ruky do huby, ale nemyslím ako výplaty, to nerátajme do toho. Naozaj to, čo, to, čo pre, to, pre ten výskum potrebujeme, takže bez externých zdrojov, tých grantových podpor, ktoré už je súťaž v rámci európskeho svetového priestoru. My nedokážeme ako keby toto riešiť. Takže, mm. Ale sme, našťastie sme v tomto úspešní, že istým spôsobom sme ekonomicky sebestační, ale len na odpoveď alebo ten dotaz je samozrejme e, normálne, legálna, možno regulárna možnosť nám nejaký, nejaké to evričko ako poslať. Nej. Peťo, ešte si na linke, však. Je, je, to, je to o tom, že ľudia nie sú takto naučení rozmýšľať a fungovať. Dajú za hokej a hudobnú kapelu obrovské peniaze a na tieto veci nedajú, lebo médiá nevychovávajú ľudí tak, aby sa o to zaujímali. Hej. Myslím si, že je to tak. A mám taký ano. sen, že keby to takto sa rozbehlo vo viacerých projektoch, že sa nájde skupina ľudí, ktorá napríklad dotiahne Linux alebo vyvinie nový operačný systém nezávislý na tých ktorí vytvorili Windows alebo Apple, operačný systém OS a tak ďalej, kvôli tomu, aby to bolo naozaj nezávislé, lebo to je jediná cesta, aby sme sa niekam dopracovali, lebo inak, hm. ja tiež, jak to myslím. Hej, hej, hej. Len zase Filip sa ti vlastne snažil vysvetliť, až som čakal, že to povie, lebo to je naozaj no. pravda, že oni sa pohybujú v úplne iných vieš, finančných reláciách ako my tu v rádiu. To sú, to sú diametrálne iné rozpočty a, a my tu z tohto môžeme fungovať, že sa naozaj nájde dostatok ľudí, ktorí je schopný sa vyzbierať tých minimálne 8 tisíc mesačne, čo vôbec nie je malý peniaz, ale toto je ešte vyzbierateľné, ale tie zdroje, ktoré potrebujú oni, asi nie sú tak je celkom jednoducho vyzbierateľné od ľudí. Asi takto to ja chápem. sa že... o, mnoho, o mnoho ťažšie medializuje toto. O mnoho ťažšie. My, čo sme zvyknutí na slobodný vysielač, tak používame ako komunikačné médium. Nepozeráme nič iné, alebo pozeráme len kvôli tomu, aby sme vedeli porovnať, aké nezmysly sú kde ešte inde. Hmm. Ale v podstate mm, sme naladení, nastavení nejakým týmto smerom našim, ako je slobodný vysielač. Hmm. Takže tak. Dobre, Peťo. Pálte, páni, ďakujem, super relácia. Ďakujem. A konci ďakujem. tie najšťavnatejšie <laughs> veci, ako to väčšinou býva. No. Tak sa maj no, pekne. No, prosím ťa, boj, no. boj, prosím ťa, pošli link na to, na to lebo som monterka. Link na čo ti na mám? Tú, na tú... Uh, ja aj na toto, čo teraz hovoril eh, Filip, áno, hej, tú, tú áno, áno, cukrovka NF. Okay. Dobre, maj sa pekne, ahoj. No vidíš, Filip, už nám poslucháč Peťo povedal, že už na záver tie najlepšie veci zazneli, tak už nám naznačil, že asi záver už by mal nastať v tejto chvíli. Tak, jak, no. Dobre. Posledná konšpiračná otázka a končíme. Nedá sa táto vaša technológia kapsuliek nejako tak akože zneužiť? Lebo vie, všetko sa dá zneužívať a teraz sú tu také kadejaké veci, že, že čipy do ľudí a, a veci a tak a kadejaké nanotechnológie ľuďom nasadíme do organizmu, tak táto vaša kapsulka nemôže byť, vieš, také, že chce to strašne pomáhať a je, je to super všetko, čo si povedal, ale že nejaká chytrá hlava niekde, že sme sa teraz dozvedeli od Assangea, zase raz cez Wikileaks, že, že chlapci zo CIA proste sledujú cez televízory, dokonca, že vedia autička niektoré ovládať, už také tie samostatné chodiace, možno nejaké Tesly. A, a, a, a to, čo bola proste strašná konšpirácia, ha, ha, ha, vy blázni si preliepate e, kamery na notebookoch, ha, ha, konšpirátori, tak aha, nakoniec sa ukáže, že vlastne je to pravda, že chlapci zo CIA toto robili, vedia to robiť. Takže či aj túto vašu vec nejak nemohli zneužiť do budúcna. Ja viem, že toto asi nie je otázka na teba, ani to možno nie je dobré, že to vôbec vyťahujem, ale vieš, že... Nie, pozri, pozri, dá sa, dá sa zneužiť všetko. Momentálne my ako úplne nešpekulujeme nad tým, že jak sa to dá zneužiť, hej, proste uh, my to vnímame z toho, z toho pohľadu, čo to môže ako priniesť, mm. hej. Čiže môžeš zneužiť všetko, naozaj reálne, úplne všetko. A ťažko predikovať, že či nejaký mozog sa, sa vyprázdni na to, aby, aby vymyslel, ako to zneužiť. Hej. To, je, to je ťažká otázka. Nepocenoval by som ju určite, ale my týmto spôsobom určite neuvažujeme. Hmm. My sa snažíme vydolovať vlastne z toho konceptu tie maximálne benefity. Ako som spomínal, sme jasne orientovaní na finálny produkt a nás zaujíma tá pozitívna stránka tej veci. Hmm. Pevne verím, že nejaký, nejaký haštermák proste ja neviem. Ne, fakt mi nenapadá, ja neviem. Ale to, to ani... Je to už také hypotetické. Preto vrajím, to nie je ani otázka na teba, lebo vy to proste poňali ste z úplne iného uhla pohľadu. Vy chcete pomáhať a to je veľmi pekné, Filip. Ja som ti mimoriadne vďačný za to, že si si našiel ja čas ďakujem za pozvanie, veľmi rád. Na nás a ja tu nechcem robiť nejakú teda vôbec reklamu alkoholu, zvlášť keď teda ty vravíš, že ani nepiješ, ale ja by som bol rád, keby sme si v dohľadnej dobe to šampanské otvorili, lebo to by vlastne znamenalo, že máš pre nás dobré správy. A tie by nás samozrejme potešili, keby si mal dobré správy, takže ja vám aj spolu... Pozri, keď budú, keď budú dobré správy, ktoré stoja za to, že aby som sa s nich podelil, aby to neboli také náhodné nejaké šplechy, mm-hmm. vieš, lebo to sa môže stať. Neboj sa, ja sa určite ozvem. Dobre. Dobre, Filip, tak ďakujeme ti ešte raz veľmi pekne. Ďakujem ti aj mene poslucháčov, ktorí sa tiež zapájali do našej debaty, takže ďakujem aj im, že s nami ostali až takto neskoro, vlastne do, skoro do štvrt na 12. Tebe ďakujem za to, že si tiež s nami zotrval takto neplánovane ja ďakujem, dlhšie. Ja ďakujem všetkým dobrú noc. No a na záver e, ti venujem, dáme tu 10 minútovku. Tá by mohla byť dobrá, čo povieš? Daj, kľudne daj. No dobre, tak s takou 10-minútovou záležitosťou sa s vami, vážení poslucháči, rozlúčime. Filip, ty sa ma ešte raz pekne ahoj do počutia. Dobrú noc, papa. Tak, to bol e, Filip Rázga zo Slovenskej akadémie vied z Ústavu Polimérov. Počuli ste, na čom pracuje a ak máte, vážení poslucháči, chuť a chcete týmto chlapcom a ešte aj dievčatám, ktoré tam fungujú, pozrite si, ako milí ľudia sú tam a ak im chcete pomôcť, NF je stránka, kde tak urobiť môžete. Spolu s Filipom Rázgom vám ešte pekný zvyšok neskorého večera praje Boris Koroni.